Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillah, elhamdülillah Elhamdülillah Rabbil alemin Sallallahu ve sellem ve barek ala nebiyyina Muhammedin Ve ala alihi ve sahbihi ecmain Amma da Bugün 10 Mart 2009 salı İnşallah bugün Üç etap dersimizin birinci dersini işleyeceğiz Üç etap dersimizin birinci dersini konuyu devam ettik el yani derslerimizi ziyade olarak etkenti edeceğiz neye karar vermiştik işte Bey konuyu 14 dakika ve El-Müfid adlı akide kitabını okuyacağız söylediğimiz gibi daha önce ancak bu bir değişiklik hariç yani Bey konuyu 19 dakika devam edeceğiz Bey konuyu 19 dakika devam edeceğiz inşallah bunun fıkıhtan bir dersimiz yapacağız El-Müfid'i de yaşadık Akşamın El-Müfid sorun yerine bu üç yapatı okumaya karar verdik inşallah inşallah üç yapatı işleyeceğiz şimdi tabi bayağı bir ön mukaddime yapmamız lazım anlatmamız lazım bir şeyler şimdi öncelikle şöyle söyleyeyim bu üç yapatı e, bu kitap Muhammed bin Abdül Yahab'ın kitabı bu kitap Muhammed bin Abdül Yahab'ın kitabı Mesut tabi okuyor talebelere falan evgalık ediyorlar bu kitabın önemine dönünce tarihinde içeriklerini falan ee, şimdi okuturlarken Muhammed bin Abdül Yahab'ın kitabını genelde ilk vacip olan şey rububiyet sözdür ya o yüzden genelde suçta aslında da ilk okutulan kitap bu olur ilk okutulan kitap bu olur yani bu yeni başlayanlar için ancak bu kitabın bu kitabın yani öyle e, müthiş yönleri var ki e, bu kitabı okurken de içeriğini anlatırken de falan inşallah buna değince yani yüce elimizde var şu an hala belki 8-10 kere okutmuş yani yıllardır 8-10 kere okutmuş ve bunu e, metin olarak ezberlediler kitabı metin olarak ezberlediler e, ki ben de bu kitabı ezberledim bunu ben ilk e, Suud'da ilk hocam olan Şahsiye'nin talebelerine şahit almıştım onun yüzün dilinde okudum onun bir usulü var önce bir kitabı tutar ezberletir yani sen tutarsın 4-5 tane arkadaş bulursun o 4-5 arkadaşla bir halka oluşturursun şeyhe gidip talepte bulmuşum onun usulü öyle bir nesil meydan farklı bir yollardan insanın böyle onar dakika okuturdu gelirdi mesela 5 grup 10 dakika usulü selata geç bir sayfanın bir sayfa geç sen gel yeni grup 5-6 kişi 8-10 dakika geç sen gel böyle 3-4 saat boyunca böyle 50-100 kişi okuturdu kim işte usulü selatayı bitirmiş kitabı tezde geçmiş kim onu bitirmiş havaliler bayağı geçmiş ee, kim onu bitirmiş işte keşif şubata geçmiş bu şekilde kim işte bu Muhammed İbn Abdülvahab'ın misallerini bitirmiş İbn e, geçmiş değildir yani işte e, ömrünü işte Hüseyin Tanrı'nda okuduğunda işte bunu özgürlükler yani biz böyle bir halka bulduk e, önce özgürlükler sonra özde, özgürlüğünü de şefkat bilmiyorsun yani şefkat bilmiyorsun şefin bir talebeti var yani her zaman geliyor ona sunuyorsun o bilmiyor geçersen halkaya girmeye hak kazanıyorsun böyle böyle yani halka edilme ilk ilgini Özlem Sayhan'la Cezalı abi kabul vardı benim biliyorsunuz Cezalı abi kabul beni tanıştırmış yani kendisi Özlem Sayhan'ı çok iyi bilmiyor onun halkasını biliyor derslerle yeri biliyor neden öyle ki biz benim yanıma getirmiştim şimdi e, benim bu usul yıllardır devam ediyor Suud'da ve hala da devam ediyor sadece Suud'da bir dünyanın diğer bazı ülkelerinde de hep devam ediyor mesela kullanıyor yani şahitler falan bunlar o kutuplar ezberlesinler bu kitap çok önemli sonra bundan sonra bir üç kaleme var Kavadil Erba'a yoksunlar bundan sonra Kavadil Erba'a yoksunlar Kavadil Erba'da dört kaldı şimdi bu üç asıl üç, üç asıl üç esas ondan sonra ikinci merhale olan Muhammed İbn Abdülhamid seri şeklinde oturlar bunların Havadil Erba'a görüşüyor bu da dört tane kayda verir sana genelde bu şefaatle alakalıdır sana dört tane kaydederiz bu da iki buçuk sayfalık bu gördüğünüz on iki sayfalık kitap bunların neden muhtasardır bunlar talebelere çok sağlam temel verirler yani e, hani mesela şimdi talebelerde şöyle şey vardır e, şu heyecan ve heves vardır böyle büyük kitaplara hemen geçmek direkt böyle büyük kitaplara direkt böyle çifretli ihtilaflı karışık meselelere dalmak ilim talebesinin yaşını boş olur bu da şeytanlar sonra ne yapar bu bakarsın talebe sana bahseder üç meselelerden hiç kimsenin duymadığı meselelerden direkt dalmış olana sen onu Allah'ın zannedersin görürsün en basit mesele belki bu tevhidin taksimatını say hayatlarında tek tek tarifini yapıyor yiyetme dönüyorsun durum böyle halbuki baktığın zaman o kahvede bir saat önce öyle meselelerden konuşuyorduk ki anlatabiliyor muyum? Ee, onu Allah'ın etkileceğini sanıyordum halbuki o 2-3 mesele üzerinde mutahassıslık yapmış bu talaba özellikle yoğunlaşmış sen de onun ilim ehli sanırsın halbuki bundan pek münasip yok bunların en büyük sebebi ilimi tertipli düzenli şekilde almamak her ilmin bir sıralaması var mesela Şahal El Fevzan dediği gibi bir insan tutup Arapça Kur'anlarda Sibevetle başlayabilir mi? başlayamaz Sibevet el sonrası hala bile günümüzde çözülemeyen birçok noktası var akşam İbni Teymiye bunu diyordan hayatım boyunca Sibevet'i bana okutacak adam aradım bulamadım ben seni kendim okumaya karar verdim çünkü bununla başlarsın Şahal El Fevzan dediği gibi bu olmaz aynı şekilde Salih Seyhan diyor ki işte tutup da bu kaydede başlarsan bu da olmaz üstüne başlarsan bu da olmaz dinin belli metotları, kaideleri, kuralları var öyle alimler diyor ki eğer derseniz ki ilim böyle böyle okunacağım büyük kitaplara dalacağım direkt Kur'an-ı Kerim okuyacağım ya da bilmiş Türkçe tabirleyen Türk Türkleri bilgilendiren kısmındaki meal okuyacağım vesaire eğer ilim böyle olsaydı bu alimler beyan eder ki beyan edenler yok budur mümkü laf vermek zorunda geçmiş yani talim yani örnek vermiş ilimi böyle olmuş talim olmuş bir de Kur'an-ı Kerim okumuş hadisi Bukhari'nin için okuyarak ilmine başlamış ve alim olmuş hani bak bütün alimlerin hocaları falan zikredildikleri zaman okudukları kitaplar zikredilir bazen okudukları kitaplar zikredilir birazdan biz ümmetül fıkhaya başlayacağımız zaman göreceğiz bu ümmetül fıkıh fıkıh kitabı İbn-i Kudamet'in diyor ki talebeler bunu benden talep üzerine istediler bunu özellemeleri için kendilerine mutlakar bir fıkıh olsun diyor ben de bu taleplerine icabet ettim yapardım Şimdi ümmetün içerisine okuturlar bu üç esasla başlar bir şey Şimdi onu takip eden bazı meşahiler İslam'ı tevhidle takip ediyor Bazıları Havadil Erbağ'la Biz Havadil Erbağ'la takip ediyoruz bizim Havadil Erbağ 2,5-3 sayfalık En fazla 4 sayfalık 3 sayfalık Bu da Muhammed bin Abdullah'ın 4 kaydı veriyor Onunla alakalı 3 sayfalık Ondan sonra meşahiler Bunu da izlerletirler Ondan sonra kitabı tevhid Kitab-ı Tevhid İmam Muhammed bin Abdülvahab'ın kitabı Bunu böyle bir Bukhara gibi kitap Yani böyle sıhhatı noktasında demiyorum Uçulu noktasında Yani ne yapıyor? Bir bak başlığı atıyor altında Kendisinden bir bak başlığı atıyor altında Şeyler veriyor ee, Ayetler hadisler veriyor Sonra sonunda istinbat edilen bu ayet hadislerden ne hükümler çıkıyor onları sırayla Üçüncü olarak da bu genelde ikinci olarak bunu okuturlar tabi bizim mesela ders haftasında şeytanla okuduğumuz zamanlar şimdi şeytan önce usulü kelafeyi baştan sona ezberletir 12 sayfa ondan sonra sen geçer bunu bitiririm sonra kavaliler daha geçeceğin zaman sana bir gün müddet verildi ve en fazla iki gün müddet verildi o 4 sayfa ezberlerdim sabahtan akşama kadar okuyorum ezberlemeye çalışıyordum evlerlemez üçüncü, üç, üçüncü gün dördüncü gün vesaire ne zaman evlerlersen o zaman başlayacaksın yani e, ama ne kadar geç evlerlersen o zaman geç başlayacaksın o kadar geç başlayacaksın ve diğer türlü esaslarını kıracaksın mesela çünkü hem 5 6 kişinin senin yüzünden kalıyorlar seni bekliyorlar şimdi halkayı da bozamazsın tamam çünkü halka dörtten beşten az olduğun bir şey halkayı bozuyor çünkü halkaya devamlık lazım birisi geliyor birisi gelmiyor şey halkayı bozuyor bu da güzel bir şey sen şimdi böyle yüklenirsen sen herkes birbirinin gözetler arkadaşım sorar niçin gelmedin kısa kısa vesaire bunlar buna önemli havayla erbayla ezberle götürdüğümüzü bir süre onu okumaya geçerdik havayla bir erbayı bir günde okuyup bitirdi bu da bir günde okuyup bitireceğiz 4 sayfa bir günden okuyacağız hem de şart edeceğiz inşallah Sonra Şeyh Heysem e, şeyden kitab-ı tevhidden bize 20 bak ezberletti 20 bak içindeki ayetlerle hadislerle fayda kısımlarını ezberletti 20 baba geldi mi? Başlardı halka şerh 20 bak herkes 20 bak ezberdi derse başlardı işte birkaç gününde söyledi 20 baba ezberlemek için sonra sen başlarsın kitabı tevhide okuyorsun ya şimdi birinci raptan başlıyorsun ya sana şerh ediyor sen 20. vaktan kaldığın yerden her gün ezberinden bir bak sunuyorsun bir bak da ezber yani sen ezberini geriden takip ediyorsun şeyhin şartı sonra işte kitabın bitmesine son işte yeni bak kala falan sen de kitabı ezberlemiş oluyorsun buna dön ve o gün ezberi sunamadığın zaman ikinci gün iki babın bilen ezberlesin o şekilde onu takip eden olarak şey okuyorlar teşhis şuna rüyada mesela fıçısını bastı şu e, içinde bastı şu kadarı yapılan tevhid gerçeği diyor ama o tevhid şahı da bastı tevhid şahlarından bahsediyoruz şahların nasıllarını okuyacağız teşhis şuna da e, bir dört seriden aslında altı seridir daha çok böyle ama özel olarak asıl olarak dört seridir işte bu dört sözün sonuncusu keşfu şubat Keşfu şubat en son kıtada bu tabi keşfu şubat yazın arkadaşlar İşte Muhammed bin Abdullah Hazreti şöyle der Allah'ta şöyle der Şöyle dedi getirilirse şöyle cevap edin En son noktada Onu ezberletmiyor şu şey Hem de üçü ezberle Onu da direkt okuyor şahit Şimdi Allah nasıl ederse biz işte müşrizi ben düşündüm biraz yani bunu dönüşümü de işlerim ee, onun yerine bu sıfatı işlerim ve bu şeyi işlerim ve bu sebeplerinden bir sonuçta bu dört eserimi şahzerin yanında okuyor elhamdülillah yani onlardan aldığımız mal malumatları direkt ağzından aldığımız mal malumatları onun için tabi ben e, bu üç esas şimdi ben buraya şey yaptım şimdi üç esası inşallah okuyacağız bir şey sor, okurken tabi meşalelerden fayda olmaz şimdi bu kitabı ben 13-14 defa okudum tamam mı? Toplam 13-14 defa okudum ee, bunların bu kısmı meşalelerinin ders halkalarından okudum ee, mesela ilk usul terasayı okuduğum kişi Güzeller kitabına değinmediğinde onun önünde okudum sonra ikinci olarak Şefey Sende okudum şimdi Rıza ile Abu Karı da biliyorsun buradaki hocam Medine olarak baktığın zaman bir koca mevzden çarpın ben gittim Abu Karı yanında takıldım biraz Medine'de ama sonra Heytan çarpından geçtim ilk hocada sonra Şeyh İbrahim Yuhayri'de Şeyh İbrahim Yuhayri benim akidede en çok hayranım insan en çok yani ondan daha çok e, hiç kimsenin halkasında bulunmadım diyebilirim akide ama akide üzerine konuşuyorum fıkıhta ise fıkıh kitabına geçtiğimizde böyle malumat verildi ondan anlatalım inşallah Şeyh İbrahim Muhayda onda da bu usul salatı okudum daha fıkıhında sonra Hüseyin'in kitabından okudum Durabi onu bastı Hüseyin'in şartı da okudum bunu Allah bin Peygamber adı altında bastı ee, onu ben Hüseyin'in de Hüseyin'in 15 kere okudum tabi Arapçasını sonra şu anda mescid en geç imamı olan ve Medine'nin en geç genç hadisi olan Şeyh Abdülmüslim Kasim Tesir-i Usul'ü gördüm Şeyh Serafet-i Usul adlı kitabından okudum ee, ondan sonra ismini şu an hatırlamadım Şeyh İbrahim Hoca'nın devamlı halkalarda koltuğunun altında usulü şerafı okurken getirdiği meşhur kitaplar usulü şerafı çetesinin şarjı onu okudum sonra Fevzan'ın kasetlerinden ondan sonra Şeyh Hoca'nın kasetlerinden falan böyle baya usulü şerafı üzerinde durdum aslında gidişat olmuş olarak gidişat olarak işte bunların bu meşahitlerden bu şartlardan e, aldığın en güzel faydaları böyle seçerek özellikle ezberlediğin kadarıyla aklında kaldığı kadarıyla o, o malumatları vereceğim inşallah e, dediğim gibi usul sırası kitabında da en çok faydalandım işte Hüseyin'in kitabı ve İbrahim Hüseyin'in de asası oldu e, en çok faydaları sayıldığı için meşahitlerin inşallah gücünüz şimdi bu kitap hakkında şöyle bir bilgi verdik ama bu kitabın öneminin e, doğrudan bazı meşahlarımızın bazı sözlerini de zikrederim şimdi burada benim elimde bir kitap var Abdül işte benim bahsettiğim Abdül Muhsin Al-Kasım Abdül Muhsin Al-Kasım şu anda Mesul Mevlu'nun en meşhur Medine Veti eh, Meşhur Mevlu'nun en genç imamlarından en genç imamlarından bir en genç imam ve Medine'nin şu anda en genç kadısı adam kadı daha yaşı 30-35'lerde yani kadı kadı şimdi böyle kaç sene kadı o da Allah kadı ee, onun kitabı Tevhid-i Usul, Şahselahat-ı bu üç üç yazdığı şahs burada Hatibullah meşahitlerin bazı lafızlarını zikrediyor öncelikle şöyle bir e, şey e, e, يقول ولقد وهب الله عز وجل الإمام العلامة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله حسنار تصنيف ودقة الترتيب وقوة الاتجاه مع جزالة اللفظ وجمال الدام وقد جاءت ثلاثة الأصول شاملة لذلك قال عنها حفيظ المصنف الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله فما أعظم نفسها على اختصارها بطالب الهدى şimdi diyor ki şimdi bu kitaptan bahsederken diyor ki Allah Azze ve Celle diyor Muhammed bin Abdülvehhab'a Muhammed bin Abdülvehhab'a kuşluk tasnif vermiştir yani böyle kitap tasnif ederken kitap tebliğ ederken böyle güzel tebliğ gücü vermiştir böyle çok güzel tebliğ yeteneği vermiştir Allah Azze ve Celle ve bu katı tartı yani böyle e, şimdi bazen mesela kitap yazarken tartıkları karıştırabilir tamam mı bu çok önemli şahsen meseleleri tatil etmek de tatil bir şekilde yazmak da çok önemli yani bu daldan dala atlamayacaksın bir mevzu varsa o mevzunun belli bir tatil düzeni varmış. ona göre yazarsın veya anlatırsın bu tercihe de kitaplarında çok önem vermiştir ee, ondan sonra kuvvetli iktidar iktidar gücü vermiştir ve cemal beyan güzel beyan etme güzel gene beyan etme yeteneği vermiştir Allah'ın Allah Azze ve Celle Allah Azze ve Celle Buradan Muhammed İbn Abdülhamid özelliklerinden bir tanesi hatta onun talebelerinden zikrediyoruz da Ebbirrü diye de geçiyor bu Muhammed İbni Abdülvahab'ın sorunu e, Şeyh Abdurrahman İbni Hasan Rahimullah şöyle demiş bu kitap için diyor ki Fema a'zamu nefriha ala ihtifariha li talibihi diyor ki bir muhtesas olmasına rağmen hidayet talebesine, ilim talebesine, hidayet talebesine faydası ne kadar büyüktür diyor bir şey. önemli? Sonra Rahimullah diyor ki Mesela Şeyh bin Şeyh bin mesela e, Usulü Selatı şerhinde şöyle diyor 21. sayfada bu kitap için diyor ki vakad kâne eşşeyh Muhammed bin Abdülvahhab rahimahullah Muhammed bin Abdülvahhab rahimahullah yulâhdimu talebete vel âmmete hâzihil usul bu üç esası bu usul yani üç esası e, talebelere öğretilmiş Muhammed bin Abdülvahhab tavsiye edilmiş onlara onlara dikkat edilmiş öğretilmiş anlatılmış neden yedrusuha ve yahfaduha onu okusunlar diye onu ders olarak görsünler ve ezberlesinler diye mütefdakır rafiyetliyim ta ki bu kalplerinde artık yer edinsin istikrar olsun yerleşsin bütününe kaideten fil akide neden akidede kaydı olduğu için bunda şeklinde söylüyor bu şeklinde çünkü önemli beyan ederken de diyorlar ki bakın mesela bunun içeriğine baktığımız zaman mesela üç kısma falan ayırabiliriz birincisi mesela diyorlar ki ilmin vacip olduğunu, onun amel edilmesi gerektiğini, ona davet edilmesi gerektiğini ve bu yolda sad edilmesi gerektiğini dikkat çekecekler İkincisi, şimdi uluhiyet tevhidinden, uluhiyet tevhidinden beraber adam bahsediyor ikincisi. Üç, tevhidin beyanı ve ona bu olan şeylerden de bahsediyor yine bu kitap hakkında yine Şeyh bin Baz ee, Şeyh bin Rahimullah şöyle diyor bunu nerede söylüyor Şeyh bin Baz Rahimullah yine usulü selafetinde söylüyor diyor ki Hâzî risâletin mühimmetin fil akide bu akidede çok mühim çok önemli bir risaledir yine bunu Muhammed bin İbrahim'in fetavalarında geçiyor Muhammed bin İbrahim bin Bazı'nda da Resul'ün eski Diyanet İşleri Başkanı ve Fazla Allah'a anladın Allah'ın o büyük alimlerden diyor ki ve kâne tukravu ala şeyh Muhammed bin bu işte herhalde oradan mana olarak alıntı yapıyor diyor ki vakat kâne ala şeyh Muhammed bin İbrahim rahimullah ve eşrafı hâkul bunu Muhammed bin İbrahim'e her gün bir kitap okutuluyormuş kitap okunuyormuş yani talebeler alıyorlar bunun etrafında okuyorlar Şeyh de bunu şerh ediyormuş her gün Şeyh İbrahim'i yani şerh her gün bu da e, işte toprağlarında birinci 12. tankına mevcut malum e, yine Şeyh Abdurrahman İbni Hasan Rahimullah diyor ki Ebbirüssemir'e Muhammed bin Abdurrahman sorunlarından ve dikayel zemul emir emir şuna intizam etsin şuna önem göstersin en ye'mur ala cemi'il müderrisin ve emmetil mesajid bütün öğretmenlere ders verenlere ve e, mürşit imamlarına e, şunu emretmeleri gerekir bir hurur inde men yu'allimihim dinahum yani e, dinlerini öğrenmek için dinlerini öğrenmek için hazır bulunan kişilere وَلْيُلْزِمُهُمْ الْقِرَاءَةَ فِي مَا جَمَعَهُ شَيْخُنَا رَحِمَهُ اللّٰهِ فِي كِتَابِهِ bu Muhammed bin Abdülvahab'ın şeyhine dediğimiz bizim şeyhimiz dediğimiz Muhammed bin Abdülvahab onun da kitabı ı tevhidini okumalarının ee, emretsin min edilleti kitab ve sünnetindeki fiha el-furkan beyne hakkı ve el-bakıl ki bu kitabın içinde ne var? kitap ve sünnetten hak ve batılı ayıran kitap ve sünnetten deliller mevcut وقد جمع على اختصاره خيرا كثيرا muhtasarlığına rağmen yani bu kitap tevhidden bahsediyor şu muhtasarlığına rağmen diyor e, yani muhtasar olmasına rağmen birçok içinde hayır e, toplamaktadır kitap ve dammanehum edileti tevhid ma yekfi men muvaffakahullah ve içinden tevhidin delillerini bayağı bir delil sadir etmiştir burada Allah'ın muvaffak kıldığına yeter muvaffak kıldığı kişiye yeter bölümde o da yönetici el edillete fi beyan şirkillezi la yafirullah ve içinde bu kitabın içinde Allah ve Celle'nin affetmeyeceği şirk kim? şirki beyan eden delilleri de içinde beyan etmişti fel sual sualel ammeti an usulü din e, e, an usulü din Esselatın bi edilletine ve erbar kavaid Diyor ki yine onlara usulü selaseden ve kavaidil erbahadan sorular sormayı İzvan ve de Ebdülüs sonunda Bu kitabın ne kadar önemli olduğunu gösteriyor Son olarak bu kitabın önemine dair Şunu da getirin Diyor ki burada Muhammed bin İbrahim Bu sorunun yani başkanı tutuyor mektup yazıyor ümmet imamlarına şimdi en meşhur ee, bir beyan işte yazıyor misale ile beraber içinde şunu emrediyor mescid ee, imamlarına diyor ki cemaatinize ders halkası cemaatinize ders halkası kuracaksınız ve bu ders halkasında üç esas kitabını okutacaksınız günlük olarak diyor günlük olarak yani bunu burada ne almıştı كتب الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله لأن لأئمة المساجد آمرا لهم تعليم جماعة المسجد ثلاثة الأصول وأن يأخذ لهم مجلسا يوميا يسألهم عنها رحمه الله yani onlara günlük bir halka kurmalarını e, emreden bir mektup yazıyor ne diyor ki وكذلك عليكم أي, أي الأئمة أي من مرء شو تعليم الجماعة أمر الدين وسؤالهم عنه تعليم الجماعة أمر الدين وسؤالهم عنه كما في مختصر ثلاثة مسائل أصول الثلاثة الثلاثة نزل جنوب الخبر üzerinize ilzam ediyorum diyor sebep yetaayyem ala kulli imam mescidin izlâze cemaatihi bizâlik ve akderehum meclisen yevmiyen yete'luhu fihi an umuri dinih ve yuallihim ma yakfa aleyhim işte burada günlük bir halka oluşturmalarını ve onlara gizli kalan şeyleri onlara beyan etmeleri bu emreden bir kitap geldi sonra da şeyh burada işte Muhammed bin Kasım diyor ki işte ben de kitabın önemine binaen tefsir usul şerh felaketin usul kitabını yazdım diyor evet şimdi inşallah bu kitabı bu kitaba bir giriş yapalım bu kitabı bir okutalım belirlediğimiz yere kadar şimdi zaten pdf olarak bu şey var bu üç esasın Türkçesini göndeririz takip etmek istedim inşallah olur bu arada bunun kendini yıkmasından korkuyorum çünkü burası kırmızı bir bakalım kim çaldı inşallah başlayalım bu usulü seyahatini sen oku bakalım oku o komple oku istersen bugün işleyeceğimiz yere kadar bir okuyalım bugün işleyeceğimiz yere kadar komple oku orada bak şuraya kadar geçtim olarak sonra bir başarılı tek kuşak 23 kadar esas verilmiyor Ey Müslüman Allah araba bu araba bu araba şimdi ben buradan şeyi takip ediyorum Arapçasını orada böyle tercümede bazı fazlalıklar var fazlalıklar var onları da belirtelim bu arada hani kitabın aslında onu tercüme eden hani daha çok anlaşılsın diye tabiri caizse böyle biraz tefsirli sanki tercüme yapmışım fazlalıklar var kullanıp beyan edilmiş şimdi oku okuyun yok hepsini oku olduğu gibi başlık olarak şimdi üç temel esas bildiriliyor evet. ey Müslüman Allah sana rahmetiyle muamele etsin şimdi başlı başlıkta ne diyor dinden üç temel esas ödülüyor aslında e, bazı nuskalarda üç esas tavsiyesini bazılarında yani usul selam tabi bazı musaklarda bazı şey selam muskalarında yani üç esas sadece bazılarında e, usul selam ve edilir üç esas ve deliller bu demek e, ki ikinci saydığım nuskayı itibar almış başlıkta evet tamam bundan gereken dört önemli mesele vardır o, ondan önce ondan önce ey Müslüman ey Müslüman Allah sana rahmetiyle muamele etsin buradan göreceğim dört önemli ölçüler vardır şimdi burada ne yapmış Bismillahirrahmanirrahim almış şimdi bu tevbiyatı biz yorulacağız bunu, buna da dikkat edenler yani ne kalsınlar hani kitabın ee, nerelerinde fazlalık var nerelerinde eksiklik var başlıkla bu giriş arasında besmele olacak aslında besmele onu Bismillahirrahmanirrahim olacak onu tercüme etmiş onu yazmış evet bu mesela burada bir eksiklik evet, onu beğenmiş olayım evet bunlar birincisi ilim öğrenilmesi gereken gerçek ilim Allah'a peygamberine ve İslam dinine verileriyle başarmış başlatan sonra ey Müslüman ey Müslüman Allah sana rahmetiyle de ey Müslüman parantez içinde aslında yapmışlar ey Müslümanlar evet Ey Müslüman Allah sana rahmetiyle muamele etsin evet. Daha dolayısıyla Allah sana merhamet eylesin evet. Allah sana merhamet eylesin evet. Bunlara gereken dört önemli mesele vardır evet. Üzerine daha doğrusu daha doğru Türkçesi üzerine vacip olan dört mesele vardır evet. Bunlar birincisi ilim öğrenilmesi, ilim öğrenilmesi gereken gerçek ilim Birincisi ilim öğrenilmesi gereken gerçek ilim kısmı yok eklenir eklenir Yenisi ilim evet Aslında şöyle yapalım sen komple oku Nasıl başa alıyoruz ve tercüme edersin O zaman düzeltir Sen şimdi direkt oku bakayım Evet Ey Müslüman Allah sana rahmet ile muamele etsin Bundan gereken dört önemli mesele vardır Bunlar birincisi ilim Öğrenilmesi gereken gerçek ilim Allah'a peygamberine İslam bilmek Gönülleri ile bilmek zorunludur İkincisi bu öğrenen ilim ile Gereğine göre amel etmek üçüncü şey bu ilmi öğrenmeye davet etmek dördüncü bu davet esnasında karşılaşılacak e, zorluklara sıkıntıları sabretmektir bu meselelere delil ise Allah-u Teala şu ayetidir yarattığı her canlı dünya ve ahirette Rahman içinde dini kullarına ise ahirette Rahim içinde. rahmet eder Allah'ın adı ile aslı ömür ölçüsü asıl çağ içinde vakti uzun bir zaman mağazına gelir bunların hepsi kendi eklemek lazım yani. İnsanlık hüsranlıdır ancak iman edenler, salih amel işleyenler, işleyenler ve birbirlerine hakkı ve sabır tavsiye edenler bundan müstesnadır. Asıl suresi 23 ayetler. İmam Şafi Allah ona rahmet etti. Bu sure hakkında eğer Allahu Teala yarattıklarına bu sureden başka bir hüccet indirmemiş olsaydı yine de onlara hüccet olarak yeter diye buyurmuştur. Ve İmam Buhari Allah ona rahmet etsin de şöyle şöyle şöyle şöyle şöyle geçmektedir bilim söz ve amelde önce gelir konudur buna delil olarak Allah-u Teala şöyle buyurmuştur ey Muhammed bir ki Allah'tan başka hakkı ibadet edilecek yoktur hakkı ibadet edilecek bir mağlup yoktur ve günahların için Allah'tan mağfiret diler Muhammed Resulullah Allah-u Teala ayette yine söz ve amelde önce başlamıştır Şimdi ben buradan başa alıyorum tamam mı? Tercüme ederek e, fazlalıklar, eksikler falan elhamdülillah beyan olsun. Kitabın ismi Selahatül Usul 3 esas tamam mı? Diyor ki Bismillahirrahmanirrahim Rahmanirrahim Allah'ın adıyla Doğru tercümesi Rahmanirrahim Allah'ın adıyla İ'lem bil ki rahmetallah Allah sana merhamet etsin Ennehu yeculu aleyna taallumu erba'in mesail üzerimize şu dört meseleyi bilmek vaciptir üzerimize şu dört meseleyi bilmek vaciptir el-ula birincisi el-ilm ilimdir ve huve de bu ilimden kastımız marifetullah ve marifetin nebiyyü ve marifetin dini İslam'ı bilebilmek Allah'ı bilmek nebisini bilmek ve İslam dinini delilleriyle bilmektir şimdi orijinal tercüme yapıyorsan Efsane ikincisi el-amel edilir bununla amel etmiş üçüncüsü eddavetu şey, esalisu eddavetu ileyhi üçüncüsü ise buna davet etmek rabiatı dördüncüsü şey, sabru adel edafi bu yolda onda yani bunda sabretmek Delil kavli Teala Buna delil Allah Azze ve Celle'nin şu kavlidir Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla والأصل asla yemin ederim ki innel insane lefi kusur insanlar İslam'dadır illellezine amenu ve amel salihati ve tevassabu hakkı ve tevassabu sabır ancak iman edenler ve salih amel işleyenler ve hakkı tavsiye edenler ve sabrı tavsiye edenler bundan müstesnadır Kale Şafii rahimahullah İmam Şafii rahimahullah şöyle demiştir لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم eğer Allah bu sureden başka bir hüccet indirmemiş olsaydı bu kafi gelirdi yeterdi ve kâle Bukhari rahimahullah teala Bukhari rahimahullah teala da şöyle demiştir babun veya babul ilmi kablel kavli vel amel veya babun el ilmi kablel kavli vel amel ilim kavilden ve amelden öncedir babı ve delili kavluhu ta'ala bunun delili Allah Azze ve Celle'nin şu kavlidir fa'allem bil ki ennehu la ilahe illallah Allah'tan başka ilah yoktur orada ne diyor ama Allah'tan başka hakkıyla ibadet edilir bu tefsirli hali oldu tamam mı doğrudur ama tefsirli hali fa'allem bil ki ennehu la ilahe illallah Allah'tan başka ilah yoktur ve tefsirli dendir günahlarına tövbe sebede bil in te ilimle başladı kablen kallı ne yaptı Allah burada e, kavul ve amelden önce ölümle başlamıştır bu kadar evet, şimdi inşallah kitabı şart edelim anlatmaya çalışalım kitap dedik el usulü selası şimdi hemen tahtaya kara tahtaya getirelim kara tahtaya getirelim Şimdi ne dedik? Yani usulü selası veya selafetül usul El usulü selası selafetül usul çeşitli böyle nuskalara göre isimleri var Şurada el usulü selası Üç asır Üç asır El usulü selası üç asır Şimdi bundan sonra artık inşallah yeter olacak Şerhe gidiyoruz çok dikkat şey edeceğiz el usulü selam sen burada yetiştirebildiğin kadar noktadan kalan noktaları dinlerken tamam mı? Allah'ın olduklarını alırsın çünkü ben öyle hani beklemiyorum tamam mı? direkt ben böyle yazmışım sen bu arada aldığın kadar not al yoksa e, çok olacak el usulü selam üç etap şimdi alimlerin menhecidir bazen eğer kitabın için çok önem taşıyorsa önce neden bu kitaba bu isim konulmuş ve manası ne bunu anlatırlar şahriyeler şimdi e, ee, meşahlarımız bunları hep şart şimdi buna değinelim el usulü selam şimdi önce üç kelimesi üç kelimesi ne? bir tane tek iki tarif et atıyorum mesela nasıl tarif edersin? üç işte dersin ki mesela ikinci tek sayıdır değil mi? daha dörtten önceki sayıdır veya ikiden sonraki sayıdır değil mi? buna benzer lafızlar kullanabilirsin onu geç bir önemli değil ama bizi ilgilendiren bir kelime var el usulü selam el usul kelimesi el usul El usul kelimesi çoğul bir kelime tekil değil Neyin çoğulu? El usulü cem o aslın derler Aslın çoğulu yani tekili asıl demek Esas asıl bir asıl Usul usuller Aslın asıl Peki asıl ne demek? Aslın tarifi Ma yudna aleyhi gayruhu Mesela e, işte anlıyorsun mesela berekatını nazım ederken nazım ne diyor el aslu ma aleyhi gayruhu bunu vel far'u ma ala sivahiyem demiş şöyle usul fıkıhta usul kelimesini anlatırken bunu zikrederler mesela nazım olarak el aslu ma aleyhi gayruhu bunu vel far'u ma ala sivahiyem demiş şimdi ne diyorlar el usul cem o aslın usul aslın çoğuldur asıl ise üzerine bina edilen şey demektir Akıl ne demek? Üzerine bina olunan demek Üzerine bina edilen ya üzerine bina olunan diyelim daha hoş olur Ma yubna aleyhi gayr Şimdi usul hakkında böyle çeşitli e, e, silahlar kullanmışlar hepsi birbirine yakın silah münakası yapmıyor şimdi bunu silah münakası falan yapmıyor hemen tercih edilen e, görüşünüz geliyor usul cümle asıl usul kelimesi asıl kelimesinin çoğulur asıl ise esas dediğimiz üç esas veya üç asıl asıl kelimesi de ma yubna aleyhi gayruhu bu demektir kendisi üzerine bina olunan demek mesela örnek verelim mesela bu binanın şu an bizim olduğumuz binanın temeli bu binanın ne olur? aslı neden? çünkü bu, bu daireler neye e, neyin üzerine bina olmuyor temele o yüzden o temele ne denir asıl her şey böyle böyledir mesela senin temelin diyebiliriz diyelim ayakların diyebiliriz ayakların senin temelindir çünkü vücudun ayaklarının üzerine bina olmuş mesela böyle diyebiliriz veya başın senin gövden vücudu asıldır başın ise sarktır mesela yani gövden üzerine bina olmuş mesela ağaç ağaç ağacın dalları gövdesine göre nedir? Kuru atır. Gövdesi ise atılır. Tamam. Gövdesi ise atılır. Şimdi Allah Azze ve Celle Kur'an'da ne diyor? Kelimeten tayyibetin ve şeceratin tayyibetin Aslıha sabitun ve tar'aha Allah diyor ki güzel söz güzel ağaç gibidir Aslı sabittir ve dalları ise ve tar'aha yolları dalları ise fikseme gösterir şimdi Allah Allah ağacın gövdesine ne isim verdi? aslıha sabitim dedi gövdeye asıl isim verdi onun aslı sabittir yani kökü şey gövdesi sabittir ve fer'uha dalları ise dallarında fer ismini verdi fikseme o yüzden bir şey bir şeyin üzerine bina ediliyorsa üzerine bina olman olmanın şeyine demiş asıl demiş şimdi Muhammed İbn Abdülhar şimdi bak yani ne kadar fakir ne kadar alim olduğu kitabın ilk dahi belli şimdi bu kitabın asıl mevzusu ne? bu kitabın asıl mevzusu şimdi bak burada mesela <laughs> Şeyh Kasım Şeyh Kasım Rahimahullah diyor ki bakalım kitap bize nelerden bahsetmiş kitabın içindeki genel konulara değinmiş oluruz amca da önce diyor ki kitabın içine baktığımızda bu küçücük risalede neler var bilinç insanın bilmesi gereken vacip olan şeyler mesela bunlar kişinin Rabbini bilmesi ondan sonra Allah'ın emrettiği ibadet çeşitleri 2 3 kişinin dinini bilmesi 4 dinin mertebeleri iman, ihsan, iman, e, İslam, iman, ihsan bunlara girecek ve her mertebenin hükümleri onun için sonra e, Nebi Tatlı'nı bilmek sonra hayatından bir müjde verecek sonra gönderilmesindeki hikmetten bahsediyor sonra dirilme ve neşrolunmaya imandan bahsediyor sonra rüknün iki tevhidin iki rüknü olan Allah'a iman ve tağuta küfür ve Allah'a imandan bahsediyor bu kitap şimdi ama bu kitabın demek ki ama üç başlıkta toplayabiliyoruz ne? ki kitapta zaten onun için olmuştur Guraba'da zaten o için tercüme etmiştim bunu Allah din peygamber Allah din peygamber Allah din peygamber üç tane yani üç tane yani Muhammed bin Abdülhak ne diyor işte sen bu üç aslı sağlam tutarsan temel bu üç temeli sağlam tutarsan ne yaparsın? Bütün dini bunun üzerine bina edersin bütün dini bunun üzerine bina edersin yani üç esastan kastı Allah değil peygamber o yüzden eğer bir şeyin aslı sabit ve sağlam değilse onun üzeri kuruları dediğimiz ne olur çürük olur işte sanki Muhammed bin Abdülvehhab bize bir işaret ediyor Al sana üç tane esas Bunlar dinin aslıdır sen dini bunların üzerine bina edeceksin Sonra bak haberde sorulan üç soruya bak Değil mi? Allah din peygamber Değil mi? Münafık ne der? Mürtab ne der? Mürtab'dan maksat münafıktır Şık şüphe içinde olan ne der? Ha ha la edri Kendin nasıl yapıyor? Şeyden takıldı dedik ah ah bilmez bilmiyorum insanlar bir şey diyor ben de ben de onu dedim şimdi baktığımda bu demek ki bu kitap bizim ebedi kurtuluşumuza sebep ol olacak ebedi kurtuluşumuzun anahtarı olan bu iki kitap ve bunlar kabulde olan sorun işte bu kitabın öneminin önemi de buradan zaten ortaya çıkıyor değil mi? zaman diyor ki el usul aslın çoğul asıl ise üzerine bina edilen şey demektir yani üç tane esas veriyorum bir insan bir üç insanın üzerine bina edeceksin demektir sonra Rahimahullah kitabına şöyle giriş yapıyor değil mi? tercüme vermiştik İ'lem rahimekallah bil ki Allah sana merhamet eylesin vücudu aleyna taallumu erba'in mesaile bize dört meseleyi bilmek bize dört meseleyi bilmek vaciptir şimdi burada ondan önce Bismillahirrahmanirrahim diyor Rahmanirrahim olan Allah'ın adıyla şimdi burada alimler e, bir yere dikkat çektiriyor diyor ki bakın şimdi müellif kitaba isim verdi dedi ki üç esas sonra dedi ki Bismillahirrahmanirrahim dedi sonra direkt şey dedi direkt mevzuya girdi peki neden burada hamd yok salat falan yok Risale'de biraz, biraz Risale'nin eksikliğine beraber burada ama bazı alimler diyor ki hayır çünkü bazı alimler başka nuskalarında başladım el yazma başka nuskalarında salat ve selamı hamdı yapan görenler olmuş ama bu nuska meşhur olmuş o yüzden İkincisi diyorlar ki sonuçta bu Bismillahirrahmanirrahim değil mi? Allah'a senayla yetindi Allah'ın azametinden dolayı Allah'a senayla yetindi ve e, Bismillahirrahmanirrahim'in yeterli gördü Allah kulli hal önemli değil evet. o yüzden Bismillahirrahmanirrahim'i biz vasıfları açıkladık şerh ettik burada pek fazla değinmiyorum inşallah bu muhtasar olduğu için pek fazla buna değinmiyorum evet. şimdi öncelikle alimler diyor şuna dikkat edelim müellif kitabına nasıl giriş yaptı dedi ki ilan bil ki rahmetallah Allah sana merhamet etsin burada iki şey demediyor ne, ne olur kendisinde yani çevresinde şey talim ve dua talim ve dua zaten ikisi olmazsa olmaz talim ve dua Nebi Sallallahu bile ne diyor Allah'ıma faktördir siddin İbn Abbas'ın Allah'ım onu dinde faktördir hem dua ediyor ona hem de talimden bahsediyor yani çıkıştan bahsediyor bizim bildiğimiz fıkıh değil fıkıhlar manada tam anlamak lügat manasıdır o gözde yani onu dinde genelinde sayıp sürmez verdi dinin kendisinde Allah'ın da takdiridir din diyor bak gördüğü zaman Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'de de bu var şimdi o yüzden bu memnuncu nereden almış Muhammed bin Abdülvahhab kitabına gelirken Nebi tasarım sünnetinden almış ve burada dua ile ilmin beraber gidiyor o yüzden alimler diyor ki bu ikisi olmazsa olmaz yani hem sen ilim öğreneceksin hem de Allah'ın seni muvaffak kılması lazım sen ilim öğrenmeye başlarsan Allah seni muvaffak kılmazsa ne ilim öğrenirsin ya öğrenirsin de o senin başına bir şekilde bela olur şimdi ikincisi bu müellif Allah diyor ki iyi alan değil ki şimdi örnek verelim sosyal yaşantımızdan mesela Erhan abi diyelim ki sen mutfaktasın ben de bir odadayım orada televizyon var ben de televizyon izliyorum haberler haberlerde çok önemli bir şey çıktı böyle anlat bir dakikalık gösterecek geçecek ben de senin onu duymanı istiyorum görmem desem ki Aran abi bir baksana ama böyle anlık 5-10 saniye bir görüntü sen ne yaparsın öyle yavaş yavaş değil seni normal bir çağırmışım buradan sen ne yaparsın yavaş yavaş geliyorsun o zamana kadar bu kaçabilir de doğru mu ama ben bu artım arama abi koş çabuk gel diye ne yaparsın sen yani bu derin ses sonundan bu lafından bu tavrından önemli bir şey olduğunu anlarsın icabında koşarsın geçiyorsun görürsün değil mi şimdi baktığın zaman müellif de kitabında bunu uygulamış talebeyi uyandırıyor sanki böyle bir elem bil iki diyor şimdi direkt böyle kitabı anlatsa talebe böyle normal kafayla bunu okur ama elem bil ki dediğin zaman hemen dikkatin senin oraya sanki adapte oluyor dikkatin oraya e, odaklamana sebep olacak bir lafı çıkarmıyor işte bu nebi tasarımın menhecinde de mevcut mesela ya muazı diyor ey muazı etizri ma hakkullahi alel ibad Allah'ın kulları üzerindeki hakkını biliyor musun diyor, diyor. muazı şöyle bir uyandırıyor canlandırıyor direkt şöyle Nebi Kasseran da anlatabilirdi Allah'ın kullara üzerindeki hakkı ona hiçbir şey ortak koşmamaları değil mi? böyle direkt konuya da gelebilirdi ama Allah Resulü bildiği halde muazzeli soruyor muazzeli uyandırıyor muazzeli bir daha hiç mi? mesela muazzeli Allah Resulü daha iyi görmüş yani bu Allah mesela Nebi Kasseran dediği gibi ya gulam inni ve allimu kekelim ey gulam ben sana bir kelime öğreteceğim vesaire buna benzer hep böyle uyandırıcı ibarelerdir o yüzden İbn Ömrü diyor ki alimlerin işte bunun mecmu itibar olarak kitap yazarken veya bir şey konuşurken anlatırken böyle talebeleri bazen uyan talebeleri uyandıracak onların bir katını derse çektirecek lafızlar kullanmaya da dikkat etmek gerekir şimdi bu ki iyilen bil ki kitabına böyle bir şey. şimdi biz diyoruz ki iyilen ilmi tarif edelim şimdi ilmin tarifi hakkında bizim Şeyh Abdülhalik Mertebe kendisinde kısa okuduğum kişi Abdülhalik diyor ki ilmin diye ilmin 500'den fazla tarif var alimlerden o kadar çok tarif gelmiş ki diyor ki bunu insan işin taksiyetine 500'den fazla tarif bulursun 500'den fazla tarif bulursun ancak Allahu Alem tabi dedik ya İslam münakasası yapmıyoruz ancak çok önemli olduğu noktalarda biliyorsak yapacağız yoksa biz İslam münakasası yapacak elimizde yok zaten bunlar özünç sadece kopyaya yapıştırıyor şimdi diyoruz ki Allahu Alem ilmin en güzel tariflerinden bir tanesi İzrak-ı şey'i ala ma alem veya diğer bir tabirle marifetul malum ala ma hu yani bir şeyi bulunduğu hal üzere idrak etmemiz Şimdi ben seni şöyle görüyorum sen oturmuşsun değil mi? Bir ayağını diğer bacağının altına koymuşsun yazıyor diyorsun senin şu halini benim idrak etmenin için değilmiş bu kadar bir şey. bulunduğu hal üzere idrak etmek veya malum olan şeyi malum olan şeyi bulunduğu hal üzere idrak etmek bilmek bunun için bir ilim bunun için bir bu tarifi yapan da mesela e, Kadı Ebu Bekir temizlikte bunu zikreder Kadı Ebu Bekir bunu temizlikte zikreder ki bu bunu Ebu Yala Edde kitabında da bunu, ta, e, bunu e, tercih etmiştir bu tarifi hatta ne yapmıştır e, bayağı bir tarifi almıştır kitabında münakaşa yapmıştır tarifler arasında ve en sıhhatli tarifin bu olduğunu zikretmiştir şimdi bu, e, baktığı zaman bu Allah alem bu çok sıhhatli bir tarif neden çünkü bunu beyan ederlerken neden bu tarif almışlar şöyle bir şey öne sürüyorlar diyorlar ki şimdi tarifte şu aramış tarif başı ve sonu itibariyle tarif ettiğin şeyi tamamıyla kuşatacak yani sen bir şey anlatıyorsun onu öyle bir tarif edeceksin ki o anlattığın şey bu tarifin dışına çıkmayacak en ufak bir cümle bile bu tarifin dışına çıkmayacak yani tarif tarif böyle mahfuz derler tamam mı böyle had derler yani böyle kuşatıcı sınır belirleyici bir ibare olması lazım mesela şey İslam ibareti öyle bir tarif yapmış ki şimdi ben o tarifi yapacağım tamam ve bizden senden bir şey talep edeceğim ama öyle bir şey söyle ki İslam'dan öyle bir ibadet söyle ki öyle bir şey söyle ki bu tarifin dışına çıksın hiçbir şey bulamayacaksın bak İslam'da o kadar ibadet çeşitleri var değil mi o kadar geniş bir kavram değil mi İbn-i Teymiye bir cümlede bu ibadeti anlatıyor hiçbir şey bunun dışına çıkmaz hiçbir şey ne diyor ee, ibadet tarifi için diyor ki el-ibadetu العبادة اسم جمع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة Yok ibadet ne demek? Allah Azze ve Celle sevip ve razı oldu Zahiri ve batını sözlü ve fiili bütün amellerin ortak ismidir sözü ve fiili şeylerin ortak ismidir şimdi bana öyle bir şey getir ki bir amel bu tarifin içine çıksın bulamazsın yani işte o yüzden tariflerin böyle önemi var mesela namazı tarif etmişler demişler ki e, mesela namazı tarif etmişler demişler ki işte fıkıhta da bu tarif, tarifler falan da bu noktada münakaşa edilecektir şimdi demişler ki Türkçesini ölçüyorum şey diyor ki namaz çeşitli özel fiiller ve yani hareketler fiiller ve lafızlar içeren, içeren tekbirle başlayan başlayıp selamla biten ibadetin içinde çıkar bakın namazdan bir cümle bir tarifin dışında zor değil mi? yani böyledir şimdi ilim de böyle idrak-ı şey'i ala ma huve aleyh dediğin zaman bu tarif çok güzel bir şeyi bulunduğu hal üzere idrak etmemiz şimdi kitap okuyorsun değil mi? bu kitapta bunun ilk sayfasında 10 satır var içinde bazı kelimeler var bazı ibareler var onu bulunduğu hal üzere idrak etmenin ismi nedir? bilim bu kadar tamam şimdi ilmin kısımları var şimdi ilmin e, birçok kısmı var şimdi biz o kısımlara biraz değinelim şimdi alimler mesela ilmi birçok yönden farklı taksimatlara vermişler mesela bunlardan bir tanesi diyorlar ki mesela ilim el ilmi kısmen diyorlar ilim iki kısımdır şimdi çeşitli taksimatlara böldüm bu arada sen e, cetvel şeklinde tablo şeklinde bunu bölebilirsin birincisi ilmullah ve ilmul mahluk Allah'ın ilmi ve mahlukatın ilmi diyor ki ayrılmış Allah'ın ilmi ve mahlukatın ilmi diyor Allah'ın ilmi özelidir Allah'ın emri ezelidir bunda herhangi bir eksiklik veya fazlalık olmaz Allah'ın emrinde Allah'ın azze ve celle'nin zatı sıfatlarından ikinci kısım mahlukatın mahlukatın ilmini de şimdi insan olarak düşün mesela bunu ikiye ayırıyoruz mahlukatın ilmin daruriyin zaruri ilim ve ilmin iktisabiyin iktisabiyin ve istimdaliyin kazanılan ilim istidlal edilen sonradan yani elde edilen ilim diye ikiye ayrılır şey. ilmin zaruri zaruri ilim ve ilmin iktisabi iktisabi ilim kazanılan elde edilen veya ilmin istidlali diyebilirsin diğer bir tabiri istidlal edilen ilim bu ikiye ayrılır mesela zaruri ilim nedir insanın Zaruretten dolayı bilmesi gereken şeyler Herhangi bir çaba göstererek veya herhangi bir kitap okuyarak veya herhangi bir şey e, dinleyerek öğrendiği şeyler değil Zaruri mesela kendisinin var olduğunu bilmesi gerekir. Sen kendinin mesela var olduğunu bilmen için herhangi bir kitap okudun mu yok veya herhangi bir şey duydun mu kendin biliyorsun tutuyorlar Buna zaruri bilimden Mesela semanın yukarıda olduğunu bilmen diyor Değil mi? Ve ateşin sıcak olduğunu bilmem diyor ateşin sansızlık olduğunu bilmek için herhangi bir çaba göstermemişsin bir gün ateşe yaklaşmışsın kendi kendine bakmışsın gülü sıcak değil mi mesela gibi mesela işte ilmin etkisi abi buna örnek vereceğiz olursan kadınlar işte mesela abdestin namazın şartlarından oldu ne yaptın ya birisinden duyarak öğrendin ya bir kitap okuyarak öğrendin vesaire şimdi alimler bir de şöyle bir başlık atmışlar diyorlar ki el ilmin min cümleti masabir masdar yönünden ilim masdar yönünden ilim Kur'an sünnet veya bilmiyorumdur asıl çöplerinden Burada da ekle üçüncü şey icma tamam icma kıyas Kur'an ve sünnetten çıkarılarak çıkarılan şey. o mahtar değildir kıyas asıl değildir kıyas asıl değildir tamam mı? kıyas asıl değildir asıl Kur'an ve sünnettir ve Kur'an ve sünnetin işaret ettiği üçüncü bir asıl olarak icmadır o yüzden Şeyhül İslam İbn-i Teymiye ne diyor ennen nas ee, şöyle bir lafız koymak istedim لأن أهل السنة والجماعة يقيسون الناس والأقوال بهذه الأصول الثلاثة الكتاب والسنة والإجماع Yok insanlar, ehl sünnet vel cemaat insanları e, şu üç şeyle itibar ederlerdi, kıyas ederlerdi. Şu üç şeyle ölçerlerdi. Kitap sünnet icma. Şimdi kitap sünnet evet akılları kitap şimdi. ha icma da ancak delilden e, evde delil, delilden yola çıkıyorlar bir mesele üzerinde zaten icma evet tamam mı? Evet. o halde bilmem o zaman bu şekilde de üçe bölüyoruz değil mi? kitap şimdi. icma bir alimler mesela e, şöyle bir ibare kullanmışlar el ilmi min ciheti mertebeti mertebe noktasında ilmi yine üçe şey ayırmışlar demişler ki ilmul yakın bakın bu tarifleri çok dikkat edeceğiz bunlar temel bunların semeresini daha ileride göreceğiz inşallah bunların semeresini daha ileride göreceğiz şimdi ilmul yakın aynul yakın ve hakkul yakın diye üçe ayırabiliriz ilmul yakin aynul yakin hakul yakin ilmul yakin ne demek bu en düşük seviyesi ilmin en düşük seviyesi yani ne demek ilmul yakin yani bilerek yani e, e, okuyarak okuyarak elde ettiğin okuyarak veya bilerek elde ettiğin yani tutarsın bir gazete okursun tutarsın bir televizyon izlersin ya bir sohbet ortamında olursun bir kitap okursun ve bununla bir ilim elde edersin bu ilimin bir derecesidir bu çok güzeldir isabetle edersin öğretmeye bilirsin bu ilim bir derecesi o zaman birinci derece ilmi yakın sonra aynı yakın bu bir üst seviyedir yani görerek öğrendiğin şeydir görerek öğrendiğin şöyle hani biz e, beyin olarak da konuyu hiç görenle görmeyen bir ödülme değil mi? Değil. o zaman daha üst mertebesi olarak nedir? aynı yakın diyoruz bu da görerek bildiğin şeyler bu daha üst seviyedir şimdi kişinin duyarak tabi bahseden bahsetmiyoruz ayrı mevzu kişinin e, duyarak gördüğü bir derecedir bir de görerek gördüğü bir derecedir görerek gördüğü derece her zaman nedir? duyarak gördüğü bir dereceden daha üstündür asılları konuşuyor hayal görmeyi falan söylemiyor tamam mı? meselenin asıllarını söylüyoruz evet. üçüncü kısımda olup hakul yakın şimdi buna Şeyhul İslam İbn-i şu örneğiyle verelim hakul yakın üçünü birden Şeyhül İslam'ın şu örneğiyle verelim daha yanlış olsun şimdi e, e, bunu balla örnek veriyor bir balla diyor ki mesela sen diyorsan ki ben biraz daha tesirli böyle aşağı söylüyorum tam İbni Teymiye'nin kelamı olarak İbni Teymiye diyor ki mesela bal sen şurada diyorsan ki bir tane bal var bal diye bir madde var işte çok tatlı çok fazla tatlı işte şeffaf biraz işte sarımsı işte yenilen bir madde işte böyle sulu gibi e, buna ne denir? İşte bu ilmi yakındır diyerek öğrendim bunu sonra diyor ki bunu öğrendikten sonra ya Mevlid'in diyor ki getirip dalı önüne koysa görsün o dalı ona ne denir? ona aynı yakındır bu bir üst seviyedir İşte İbn-i Teymiye'de hakkı yakın anlatırken diyor işte o dalı yakın işte hakkı yakındır artık onu nasıl tarif edersen İbn-i Teymiye'nin bir tarifinden çıkar hakkı yakındır işte o balı yediğin zaman hakkul yakın şimdi müminler Allah Azze ve Celle'yi gördükleri zaman bu müminlerde hakkul yakın mı aynı yakın mı ömür yakın mı olacak hadi sorun hangisi hakkul yakın ama ne? hakkul yakın evet evet gördün ama şimdi balı da gördüğün zaman biz yemeden önce ona dedik ki ah bir, burada şimdi balı gördük sadece ona ne dedik ki ee, Bazı yani e, ama bu ilmin hangi mertebesine soktuk aynı yakına soktuk peki Allah'a neden aynı yakına sokmuyoruz onu da bilmiyoruz ha, orada onun hazını alacaksın yani içine düşünecek tamam mı orada sana hakkı yakın gerçekleşecek Allah Azze ve Celle gördüğün zaman ilmin en üstü gerçekleşecek yine ilmi başka mertebe yönüyle e, e, bölmüşler demişler ki el ilmi ve zannu ve şekku ve cehalet dörde bölmüşler ilim zan şek ve cehalet ilim zan şek yani şüphe ve cehalet dört ilim zaten maruf onu anladık zan ise zan Zammı mesela alimler şöyle iki kısma ayrılıyor Zammı amel edilir Zamla amel edilebilir yani ne manada mesela hudut secdesi olayına bak zam üzerine bina ediyorsun değil mi mesela rekatın bununla mesela İslam'da zamla ama bazı amellerde tamam mı? bu tatilli mesela bu kabı olarak söylüyorum amel edilir mesela bir iki alim münakaşa ediyor bir bu hadis sahih bu hadis sahih bir sahih ile sahih gördüğüyle amel ediyor diyor kendi kalıbıyla amel ediyor bunlar zamla amel etmiş olur bu caiz çünkü bu iştahat sonucudur zamdır bu zam ancak zamın bir kısmı var zam, zam aslen zam dediği zaman yüzde %50'nin üzerinde olan bir şeydir ama mesela yüzde %50 olayına da zam demiş. ancak bu zamla amel edilmez %50 olduğundan işte burada bu çünkü şekkin yani şüphenin mertebelerinden aslında bir de işte üçüncü kısım olan şirk vardır şirkle amel edilmez İslam'da şirk şüpheydi o yüzden mesela Nebi Sosyalini işte şikayet ediyor bir kişi namazda yerlendi mi yerlenmedi mi böyle şüphe duyduğunda Nebi Sosyalini ne diyor la yemtarif hatta yetme asaytın eyyedi derlesin namazdan ayrılmasın ayrılmasın ta ki ses veya koku ses yana koku sevince ayrılmasın o yüzden şekle amel edilmez o yüzden alimler her zaman ne ibaretini kullanmışlar kurşunda el yakın la yüzare bir şey yakın şek ile izale edilmez senin bir yakının varsa yakın olduğun bir şey varsa onu şekle şüpheyle def edemezsin balkondan üzerine su düştü Allah şunu nasıl yarattı? Seni. o balkondaki su çocuğunu bırakır mıydı? yoksa tuvalet sığmıyor bunları ne yapacağım şey araştırmayacağım o yüzden her ne kadar e, müstakimde tartışma da olsa İbn Ömer'e İbn Ömer yanında bir sahibi gidiyorlar bir havuza bir ey havuz sahibi bu çok temiz müthiş mi İbn Ömer ne diyor havuz sahibine ey havuz sahibi bunun sorusundan bir de cevap olarak haber vermiş bunlar e, yani yakın yakın ne olur da Allah'ın suyu temiz yağdır enzelme mine senai me'an fahurum biz gökten temiz temizdir tamam asıl bunu şekle ne yapamazsın izale edemezsin bunun belli bir nebi seslerinin hadisi benim söylediğimiz adam şimdi yakın üzerine abdesti namaza başlıyor neye şüphe ediyor yerlendim mi yerlenmedim burada ne yapıyor Nebi Sallallahu saat yakin oluncaya kadar bu da nedir yakısı ve sessiz namazdan ayrılır bazen kişi düdüğünün halka kısmında değil mi orada bir hareketlenmek hissedebilir anlık değil mi yerlendim mi yerlenmedim işte bundan bahsediyoruz mi? Mesela şöyle bir taksimata gidebiliriz Bu da bizim dersimizle biraz alakalı Üç şey. bir oluyoruz Bu cehalet Cehalet zaten onun ilginç İslam'da yeri yok Yani cehalet zaten amel edilmez evet. Şimdi şöyle bir taksimata daha gidebiliriz e, Alimler şöyle taksimata gitmişler Diyorlar ki el elminin cüzatın malum bilinmesi gereken bilin, bilinmesi açısından bilin şöyle bilinen şeyler bilinmesi gereken şeyler malum olan şeyler aslında baktığımız zaman şöyle ayırabiliriz el elmi billah el elmu bil islam el elmu bil nebi sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ı bilmek İslam dinini bilmek ve nebi sallallahu aleyhi ve sellem bilmek bu kitapları bilmekle alakalı o yüzden alimler ne diyor el ilmu yusrefu bi şerefil malum ilim bilinen şeyin şerefine göre değer kazanır bu çok önemli kaydedir bu isim sıfatı da çok önemli kaydedir el ilmu yusrefu bi şerefil malum ilim bilinen şey, şey ne kadar şerefliyse onu bilmekle o kadar şeref kazanır şimdi şimdi varlıkların varlıkların en değerlisi nedir? Allah Azze o zaman onu bilmen onu bilmen iyilik bir isim sıfatında ilimlerin en şereflisidir bir doktorluğu bilmek ve yol bilmek arasında bundan çok büyük bir fazilet var değil mi? çünkü yolu çıkırmak 10 dakika bakarsın birisini zaten çıkırır ama bir doktorluk ilmi değil mi? ya bir mühendislik ilmi çok daha hem insanların katında şereflidir hem de tecrübe olarak bunu sabittir şereftir o yüzden manyetik ilmi her zaman nedir bir yolu sıkıntı ilminden dersin veya ne bileyim işte e, bir doktorluk mesela ne bileyim şöyle e, bir TV icat etmekten şey, bir, bir, bir TV kare haline getirmekten makineden çok daha önemlidir şu gibi oruç çıksın sonuçta siliyor kara çıkmasın yanık yumuk çıksın mesela ne olacak tabi zararı yok ama doktor bir hatada bir amel yaptı ya bu ürünler böyle değil mi? yani e, değerine göre değer kalın o yüzden diyoruz ki el ilmi billah el ilmi bil islam el ilmi bin nebi sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir ayrılmış oluyoruz şimdi ilmi bu şekilde anlattıktan sonra müellifin cümlesine geri dönelim müellif ilk cümleyi nasıl kullandı diyor ki eylem bil ki rahmetallah Allah sana merhamet eylesin ennehu muhakkak ki yecibu vaciptir buradaki vacipten maksat dolayı manası o geldi vaciptir aleyna üzerimize taallum ve erba'i mesaile dört mevzu dört şey üzerimize vaciptir şimdi de dedi bil ki rahmetallah Allah sana merhamet eylesin şimdi burada müellif ne yaptı? İlim ve talimle duayı birleştiriyor İlim öğrenmekte duayı bir arada zikrediyor Alimler diyor ki burada bakın müellifin talebelerine, insanlara yumuşaklığına, rızkatına beraber Hiç böyle kolay kolay görüyor musun kitaplarda? Kitaplara adam başlarken diyor ki Bil ki Allah sana merhamet eylesin de rızkar diyor Çok nadir bulamazsın Al yani bak ne kadar böyle e, yumuşak bir üslupla dua ile başlıyor sorunu bu da e, e, bütün ahlakına beraber verdiği halime bu da şimdi rahmetallah mesela İbn-i Tarif e, rahmeti anlatırken rahmet kökünden almış ya diyor ki arra'u vel ha'u vel min aklın rahmin yedilli ala rıkkati ve rahmeti vel aksa böyle ibareler konuyor diyor ki rahmet yani böyle tabiri caizse yumuşaklık, naziklik böyle e, e, tatlı bir tatlı böyle hmm, uzaklaşma e, dolayı falan bir lafızdır tabi bu Allah hakkında kullanıldığı zaman böyle Allah'ın nazikliği falan böyle bir şey demiyor bu Allah böyle ve Celle'nin kendi zatına haklarını çekiyor şimdi Allah sana merhamet etsin diyor şimdi rahmet rahmet kelimesi kullanıldığı zaman tek başına rahmet kelimesi kullanıldığı zaman tek başına hem geleceği hem de geçmişi ifade eder rahmet yani sanki ne demiş oluyor ee, yani Allah sana merhamet etsin dediğinde böyle şöyle demiş oluyor Gafarallahu leke ma mada ve vaffakahke ve afimeke fîmâ yastahdır Allah senin geçmişlerini affetsin yani geçmiş günahlarını affetsin geçmiş halini affetsin ve gelecekte de seni muvaffak kılsın demek rahmet değil mi? Delil çok basit Şimdi Allah'ın senin geçmişteki günahlarını affetmesi Ve gelecekte seni muvaffak kılması Allah'ın rahmetinden mi? Rahmetinden mi? Bu kadar basit ya şey Şimdi bu hem geleceği kapsar hem de geçmişi neden bu duası neden çünkü Allah sana rahmet etsin dediğinde şu şu şu dönemlerde etsin şu şu dönemlerde etmesin diye bir şey yükseliyor mu? Evet umum kullanıyor mutlak olarak yükseliyor o yüzden görüşünüz rahmet tek başına kullanıldığı zaman bu geçmişi ve geleceği kapsar ancak rahmet ve mağfiret bir masla bir nasıl bir cümlede yan yana düşebildiği zaman mesela müellif deseydi ki Allah sana rahmet etsin ve mahvet eylesin deseydi o zaman mahvet burada geçmiş rahmet sözüyle bu kapsamlı bunu belli mi? Mahvet neyle alakalı genel olarak? Geçmişteki alakalı, şeyle alakalı yani sen geçmişteki şeyinin bağışlanmasını istersin Allah'tan değil mi? E, geriye ne kaldı? Gelecek kaldı e, rahmet de umum muydu? umum o da geleceği kapsamlı bu da fayda bağımından söylüyorum şimdi alıyoruz başa bil ki Allah sana merhamet eylesin ennehu muhakkak ki yecibu vaciptir yani el vücud kuvvel lüzum demek vaciptir yani lazımdır tam vücud lüzum demek şimdi Allah e, şu dört şeyi öğrenmek üzerimize vacip dört şu dört şeyi üzerimize öğrenmek vacip geçmiş bilir miyiz? Bu dört şeyden bilir miyiz? el ilmi ilim Birincisi el ilmi Bilmek ama neyi bilmek onu açıyor Diyor ki marifetullah Ve marifetullah Allah'a bilmek Ve marifetin nebiyi Ve nebisini bilmek Ve marifetu din İslam bir edilleri İslam dinini anlat İslam dinini delilleriyle bilmek lazım mı orayı? bir şey lazım mı? zaten orada şey de var yani o misale de var zaten şöyle Tamam. Bu üç. Ama dö, e, toplam dört şey var. O da benimki nedir bu yolda sabretmek şimdi o kitapta geldi şimdi ama bizi ilgilendiren ne ilim şimdi e, madem ki birinci ilim ilmin faziletine şöyle bir değineceğiz kısaca mesela Allah Kur'an'da ne, ne buyuruyor her yetevillezine ya'lemine ve lezine la ya'lemun hiç bilenle bilmeyen bir olur yine başka bir ayette Allah Azze ve Celle ne buyuruyor şehidallahu ennehu la ilahe illa huvel melaiketu ve ulul ilmi kaimen bil kıs la ilahe illa huvel azizul hakim diyor ki Allah kendisinden başka ilah olmadığını yine melekleri ve ilim sahipleri hakkı adalet ayakta tutarak şahit etmişlerdir ki Allah'tan başka ne yoktur? İlah yoktur yani hakkıyla ibadet edilen yoktur sonra da ne diyor la ilahe illa vel azizul hakim ondan başka ilah yoktur azizul hakimdir şimdi dikkat edin Allah azze ve celle bir şeye şehadet edin kendisinden başka ilah olmadığını yanında ne zikrediyor Allah azze ve celle melekler sonra ne şey zikrediyor İbn Subhanallah düşünsene bak Allah bir hafta kendisinin melekleri ve dinlerini yan yana zikrediyor bu da alimlerin ne kadar önemli olduğuna delil ve ilmin ne kadar önemli olduğuna delil bu ayet o yüzden alimler diyor ki dikkat edin yani ana ne kadar acayip burada Allah Azze ve Celle net bir şekilde değil mi? net bir şekilde e, burada ilmin faziletine değiniyor şimdi buradan birkaç tane e, ilim ehlinden e, e, bu evinden şöyle e, nasıl yapabiliriz e, şey hakkında ilmin fazlaları hakkında diyor ki mesela e, e, e, diyor ki selef alimlerimizden e, ma abadallahu ma ma ubidallahu bi şeyin afdal minel ilim Allah'a izinle amel etmekten daha fazlasını bir şey var amel edilmemiştir bunu nerede söylüyor bunu? Sülyetil Evliya Sülyetil Evliya'da Ebu Mahmud Yine İmam Ahmet diyor ki nerede söylüyor? Şermintal iradat Hülbehuti Hülbehuti e, Hanbeli fasıllarında Sonunda İmam Ahmet'in şu nakli Talebül ilmi İlmi talep etmek Ehvelül amel bunun sahhat niyeti niyeti ilmi sahih tutanlar için amellerin en faziletlisidir diyor yine İmam Ahmet El-Adab-ı Şer'iyye İbn-i Mısır İbn-i Mısır Teambel Fakirlerinden ne diyor? El-ilmi la ya'duduhu şey İlime denk hiçbir şey yoktur Evet o zaman bu birinci ne büyük o zaman? İlim öğrenmiş çok eksiğine yani. Sonra ikinci bitirip anlatacak. O zaman dikkat edelim müsannete ilk ilim ile sonra amelde demek ilim amelden önce ilim amelden önce bunda alimler arasında icma var ilim amelden önce o yüzden mesela ee, mesela alimler mesela hatta bunun hakkında beyt bile yazanlar olmuş diyorlar ki mesela ve iza alimin de ilmiyle lem ya'melen muazzebin min kabli ibadil yapan diyor ki ilmiyle amel etmeyen alim putlara tapan putlara tapan zardan daha önce azap olacaktır bunu da mesela Ezel İbni Veslan zikrediyor subhanallah acayip yani öfret mezun yapmış ya ben de ve alimin bi ilmihi ben ya'melen muazzebin min kabli iddabil olsun ilmiyle amel etmeyen alim ilmiyle amel etmeyen alim kutlarda, kutlara ibadet edenlerden geliyor azar ee, hatta süreçten bazı mesajlar var mesela bunu bazı sebep mesela şöyle yazılmış mesela bunu istidal ilmi vel amel hatil-i bagdadi hatil-i bagdadi istidal ilmi vel amel diyor ki kunna nesta'inu ala hasr hadisi bil amel bihi biz e, e, hadisi amelle beraber ezberlemek için Allah'tan bir istanede, bulunur diyelim mesela e, Fudayl bin Eyaz zikrediyor bunun Tarık'ın bir meşhurun asatında geçiyordu diyor ki La yezâlil alimu cahilen hatta bir bilim Diyor ki alim ta ki ilmiyle amel edinceye kadar cahil olmaya devam eder Cahil bir e, Fe izâ amile bihi kâne âmile e, Kâne âmile Bununla işte amel ederse o zaman alim olmuş olur Şimdi o zaman ne dedik ikincisi amel ikincisi davet dördüncüsü sabr ele alel edatik peki dedik üçüncüsü davet şimdi davet aynı şekilde vacip o zaman önce bir insan öğrenecek sonra amel edecek sonra davet edecek Allah Azze ve Celle bu ümmeti zikrederken ne diyor أمة إذا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله siz insanların arasında çıkarılmış en hayırlı ümmetin iyiliği emreder te'muruna bil ma'ruf diyor ma'rufu emreder ve tenhevun anil münker ve münkerden nehedersiniz ve tu'minune billah Allah'a ve iman edersin yine Nebi Sallallahu hitaben diyor ki kul de ki hâzidî sebîlî bu benim yolumdur ed'u e, ilallâhi alâ basir ben Allah'a basiretli bir şekilde davet ediyorum yine Nebi Sallallahu e, Nebi Sallallahu hadisinde Nebi Sallallahu ne buyuruyor eddâlu alel hayri kefâili hayırı yapan onu işlemiş gibidir üçüncüsü eddaveti ile buna ilavesidir bunu da bölülerini sonra dördüncü sabr adel ezafi sabr adel ezafi bu yoldaki ehliyetlere sabır çünkü bu insan ilim öğrendi bununla amel edildi bununla davet edildi şu başarı ilim öğrendi amel etmedi caiz şimdi bunu görüyoruz. bu insan ilim öğrendi amel etti ama davet etmedi Allah Azze ve Celle diyor ki Kul hadihi sebebi ben yoldur edemi İlallah ala bakıyor ben Allah'a basıretli bir şekilde Allah'a davet ediyorum o zaman davet etmem peki bir insan ilim öğrendi amel etti ve davet etti gitmiyor hamdetmesi lazım çünkü böyle devam edersin bir gün iki gün sonra ne olur bu kötü bu dördüncü bir de bu yolda sabredeceksin şimdi sabır ne demek sabır kelimesi lügatta el hapsu vel menhden el hapsu vel menhden yani hapsetmek ne etmek sabır kelimesi hapsetmek ne etmek peki bunun yani sabra neden sabır demişler o zaman çünkü sabreden kişi haramlara düşmekten kendi nefsini men ediyor ve sanki bir yerde kendi nefsini ne yapmış oluyor hapsetmiş oluyor o yüzden sabır, sabır ayına geç üç kısımdır şimdi ben bu üç kısmı bitirdim bana hangi sabrı burada dersen zikret bu üç şunun dışına çıkmaz birincisi es-sabrı tabi İslam'ın sırrı tabi olan meseleyi es-sabrı fi ta'atillah es-sabrı fi maharimillah ve an maharimillah es-sabrı ala akıdarillah böyle üç ayrılmışlar bir Allah'a itaatle sabır iki masiyetlere düşmemekten sabretmek üç de Allah'ın haberine vermiş olduğu habere şimdi kapatın Şimdi o zaman bu da şey bak bu da şey ne diyor diyor ki bu da şey ve delili kavluhu teala bu kitle teslimet zikrettiğimizde şey Allah Azze ve Celle'nin şu kavri belirdir Asıl suretini veriyor Şimdi bu asıl suretini tek tek ele alıp tahkik ediyor inşallah Göreceğiz ki bu asıl sureti belirdir Bu asıl sureti belirdir Şimdi Allah Azze ve Celle ne diyor? Diyor ki Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Diyor ki vel asıl, asıl emin edelim İnnel insan ile İnsanlar neydedir? İslam'dadır illellezine aminu ancak iman edenler ve amir salihat ve salih amel işleyenler ve tevasav bil hak hakkı tavsiye edenler ve tevasav bil sabır ve sabrı tavsiye edenler hariç şimdi bakalım bu dört şey ayetin neresinde şimdi birincisinde ilim ilim peki bu ilim nerede şurada diyor ki ilim ancak aminu iman edenler işte burada din yok olan bir şey ortada olmayan bir şey iman edilir mi bilmeyen bir şey iman eder yani iman edenler ameni alimu demek ya iman edenler bilenler demek neden bilmediğin bir şey iman eder edemiyorsun bilmeyen bir şey yok o zaman elin kısmı burada amin Söz ikincisi nedir amel o nerede hemen devamında ve amel salihat ve salih amel işlemlerde sonra davet ne yapacak davet edilmiş bu ayet neresinde ortaya tabi hakkı tavsiye edenler demek ki davet eden anladın mı? sabır ayetin sonunda tamamsan sabır sabrı tavsiye edenler şimdi bu ayetin kısa başına alalım bakın dönemin bunu ufaktan bir tavsiye edilmiş şimdi burada gel asıl diye Allah'ın içinde hemen bu kafaya şimdi gel asıl verelim şimdi buradaki vav harfi kasem harfi Arapçada kasem kaç tane? 3 vav ve se vallahi billah Allah şimdi burada vel asıl vallahi Allah'a yemin ederim vel aslı asla yemin ederim vel kâbeti kâbeye yemin ederim demek tamam mı? vel Kur'an'ı Kur'an'a yemin ederim demek tabi Allah'tan gerisine yemin edilmez o ayrı şimdi vel asıl asra yemin ederim şimdi buradaki bu alıp kasam harfi vel asr muksam dedi kendisiyle kasam edilen şeyden? şimdi Allah asra kasam ediyor şimdi ehli sünnet alimleri diyor ki ayetlere ve naslara baktığımızda Allah Azze ve Celle mahlukatından bu dediğini yemin eder ancak mahlukatı Allah'tan gayrısına yemin edemez Allah'tan gayrısını yemin edemez o yüzden e, Nebi Sallallahu ne diyor men kâne yahlif fel yahlif billah kim yemin ederse Allah'a yemin etsin başka bir rivayette men halefe bi gayrillahi fakad kefara ev eşur kim Allah'tan başına yemin ederse şirk koşmuştur veya küfre küfür etmiştir veya şirk işlemiştir şirke girmiştir tamam o zaman mahlukatlar Allah'tan gayrısını yemin eder ancak Allah mahlukatının bile yemin eder ancak alimler diyor ki bak sakın biz Allah mahlukatından dilediğine yemin eder derken sakın bunu normal bir yemin olarak anlamayalım Allah mahlukatından birisine yemin ediyorsa o yemin ettiği mahlukatın azametine delalet eder çünkü Allah öyle bir azimdir ki düşün ki bir şeye bir mahlukatı itibar olarak onu yemin ediyor ve o mahlukatın azametine zeytine yemin ediyor Çin'e yemin ediyor Allah Azze ve Celle asrı yemin ediyor bunlar hepsi o mahlukat yemin ettiği o şeylerin azametine dayanır şimdi asıl Allah asıl emretmiş peki burada asıl ne? burada alimler ıslah etmişler müfessirler diye özellikle ıslah etmiş İbn Kesir farklı söylemiş İmam Kaderi farklı söylemiş şimdi bazıları demişler ki el asıl ikinci vakti hiyel aşi ve hu ahirin nefes demişler yani asır burada aşı demek aşı demek ahirin nahar yani günümüzün sonu bu da ne demek bizim Türkçe'de ikindi vakti bazıları diyor ki Allah burada ikindi vaktini indir bazıları da diyor ki hayır bu da e, asırdan maksat bizim de asır var ya bir asır diyoruz ya mesela 100 senedir dilimin bir asır hasta gibi diyor bazıları diyor ki el asır bile demiş bu en son söylediğim yani zaman bazıları diyor asıl zaman ben için. o zaman çeşitli çeşitli ne var görüşler bu en son söylediğim görüş yani dahil kabul eden bütün zaman bunun mantıları kabul ediyor ki Allah-u Alem razı olan görüş de bundan haberinin görüşü yani Allah burada zamanı yemin ediyor asla yemin ederim yani zamana yemin ederim zahve yemin ederim neden? şimdi şey söyledik dedik ki mesela ikindi vakti bir asır ve zaman peki bu ikindi vakti asrın içinde mi? peki zamanın bütünü aslın içinde mi değil Heh, zamanın bütünü aslın içinde değil ama bu ikisi hepsi dönemin içinde mi değil mi zamanın içinde mi ikindi de 100 sene mesela hepsi zamanın içinde mi içinde o zaman bu zaman madem ki kuşatıcı ve hepsini kaplıyor bu ifade o zaman İmam Kaderi'de bunu tercih edilmesi daha çok böyle ön planda olmuş oldu o yüzden diyor ki Allah alem buradaki maksat Allah alem asıldan maksadı değer peki dedik Allah yemin ettiği zaman azim olan bir şey yemin eder peki bunun azameti ne gibi bir şey olabilir bunun azameti ne gibi bir şey olabilir bakın alimler yok insanın ölümü yaşamı namazı cennete cehenneme gireceği cennete girecek cehenneme girecek ölümü doğumu evlenişi Allah'a ibadeti Allah'a şirki bütün hayatı neyin içinde bu kurulu? hep zaman zaman içinde bu kurulu İşte bütün bu şeylerin zaman içinde kurulması zamanın azametine dolanır o yüzden bakın Allah demek azim bir şey ancak yemin eder diyor alimdir sonra devam edelim ayeti ve kivel asıl innel insan ile yoktur insanlar insanlar hangi insan bile eliflam din ifade eder biz akıza vasıtayı verirdik eliflamın manaları yani insandan maksat insan yani bütün insanlar sadece ayetin burasına kadar sadece burasını itibar alsın bunun içinde peygamberler eder bunun içinde sıddıklar, şehitler, salihler de dahil fasıklar, kafirler, münafıklar da dahil hepsi İslam'dadır ayetin burasına kadar baktığımızda ancak Allah dört esnaf yüklediyor yani dört sınıf yüklediyor ne yapıyor bunların müstesna kılıyor illa diyor işte ancak bunların ne olmuş şimdi önce diyor ki hüsran ne hüsran ne demek alimler hüsranı şöyle tarif ediyor bir röbeh karın kazancını zıttıdır insan dünyada ve ahirette de kazançla şey arasındadır ya kazandığı bilecektir ya da zarara bilecektir bu böyle şey hafif düşrandadır tamam dünyayı da kastediyor ahireti de kastediyor yani ahiret yolunda insan İslam'dadır bir de dünyada da İslam'dadır ancak Allah'ın istisna kıldığı kişiler istisna kıldığı kişiler hariç bu müstesna kıldığı kişiler de iman edenler salih amel işleyenler hakkı ve sabrı tavsiye edenler şimdi burada alimler bir işgal zikrediyor şimdi ama biz öyle sünnet olarak iman nasıl tarif ediyor diyor ki iman değil mi? E, tasdikun bil kalb kalb ile tasdik etmiş değil mi? kavlun bil lisan lisan ile söylemek ve amelin bil zevari azalar ile amel etmiş ancak Hamad bin Ebu Süleyman Muhammed bin Ebu Süleyman büyük şeref alimlerimizden adam fakirsin alimdir Allah'ın edir işte bu bidat kavli muhbet kavli çıkaran odur ameli imanın dahilini almış, e, haricini almıştır ameli imandan Ebu Hanife de zaten bunu kimden alıyor? kocası Hammad ibn Ebu Süleyman'dan Ebu Hanife de bunu Hammad ibn Ebu Süleyman onu takip ediyor Hammad ibn Ebu Süleyman'dan alıyor Ebu Hanife de bunu ne yapıyorlar bunlar? diyorlar ki amel imandan izliyoruz ancak Allah bunlardan razı olsun şimdi bunlar alim allame tamam bu hataları bu hatalarını yapmışlar bunlar hiçbir zaman öyle sünnet şey bunları kendilerinden sonra yani öyle sünnet şey alimlerimiz hiçbir zaman bu hatalarından dolayı bunları öyle sünnetin şey dışına çıkarmamışlardır ama bu, bu mevzuda müsaade öyle sünnete muhalefet ediyor çünkü hani tamamıyla böyle şirke götürecek şeyler dışında böyle ehli bir insanın bu hatasından dolayı ehli sünnetin dışına çıkarmak zulüm olur ki böyle büyük alimler şimdi bunlar bak bunlar hani o kadar Kur'an ve sünnetin mütemessik insanlar ki heva ve heveslerine veya kelamlar, kelam felsefeden dolayı yani bir türlü batıl istidlallerden dolayı bu sonuca varmamışlar bilakis Kur'an'dan ve sünnetten istidlal etmeye çalışmışlar iştahat etmişler bu sonuca varmışlar ama hata şimdi Ebu Hanife ve Hammad bin Ebu Kireyman bunların eshabı işte bu Asıl suresi ve buna benzer ayetleri delil getirerek bir istidlale varıyorlar şimdi geç amel imandan biliyordur aynı şey bunlar ama diyorlar ki onlar bakın Asıl suresinde bu ayetten anlaşılacağı üzere amel imandan değil amel imanın en fazla kemalindendir yani şimdi Allah Azze ve Celle ne buyuruyor iman edenler ve salih amel işlenmiş şimdi ben iki kelime kullanacağım Türkçe bu iki kelimeyle mevzuyu anlamak şimdi bu iki kelimeyle ayrı ayrı iki cümle kuracağım şimdi kelimeleri aynı ama cümle kalıp olarak farklı tamam mı? şimdi önce iki kelime yazalım birincisi simit ikincisi susam Şimdi bu iki tane kelime bir sınıf iki susam Şimdi bununla iki tane ayrı kalıp cümle kuracağız tamam. Diyorsun ki sınıf ve susam gördüm Sınıf ve susam gördüm Bu bir cümle mi? Cümle Bir de diyorsun ki susamlı simit gördüm Susamlı simit gördüm şimdi bu Arap dilinde de yakındır bunlar şimdi mana olarak bunlar ayrı mı yoksa aynı mı ayrı neden şimdi farklı şimdi sen dediğin zaman susam ve bak araya ve koyuyorsun susam ve şey simit ve susam diyordum yani burada bir tane simit var burada bir tane e, susam var bunlar ayrı ayrı şeyler birbiriyle bir alakası ama desen ki susamlı simit gördüm bunlar birbirine dahil bir parçaya oluşturmuşlar şimdi Allah amelli iman diyor bu ayette amelli iman işleyenler mi veya ne buna benzer bir lafı yükleniyorsa iman da salih amel mi? ayrı bir şey ha işte Hammad bin Ebu Süleyman Ebu Hanife ve bunların ashabı bu tür ayetleri alarak diyorlar ki bak Allah amelinin mandan ayırmış ve harfi ve var ya amenu ve ameli salihatı şu şeyi ve demek işte susam ve bak buradaki ve bitiyor ya susam ve sinir buradaki diyorlar ki işte Allah ameli imandan ayırmış e, o zaman eğer Allah amel, amel imandan bir olsaydı Allah iman edenler de, demesi lazım bir tabirde ve içinde zaten bunun ne vardı? Amel vardı Allah'ın ameli imandan vav harfiyle ayırması bakın vav harfiyle ayırması buraya önemli bir şey vav harfiyle ayırması amelin imandan ayrı bir şey olduğunu delalet eder çünkü diyorlar el aslı fil aksı el mugayere akısta asıl olan nedir? mugayeredir yani akıs ne demek? bir şeyi bir şeye atfediyorsun diyorsun ki susam ve düşük yani bir şeyi bir şeyden vav ile ayırıyorsun mesela böyle de bir daha kaba bir tabirle bir şeyi bir şeyden vav ile ayırdığın ve ile ayırdığın zaman V'nin öncesiyle ve V'nin öncesiyle V'nin sonrası ayrı ayrı şeylerdir aynı susam ve düşük susam ve düşükün arasında girmiş bir V'den önce ne var V'den sonra düşüyor İkisi ayrı şeyler İşte aynı da böyle Arap dil edebiyatında da böyle Vav mugayere ifade eder Kendisinden öncesiyle sonrasını birbirinden ayrır Diyorlar ki Allah ve Kur'an'da imanla ameli ne yapmış? İmanla ameli birbirinden ayırmış O yüzden diyorlar ki iman edenler ve salih amel işleyenler Şimdi diyor ki tamam Size bir ittifak ediyoruz Asıl olan nedir? Amelle iman birbirinden amel iman birbirinden ayrıdır demiyoruz biz diyoruz ki amel imandan gelir ama sizde şu kaydede ittifak ediyoruz vav buradaki size aslen mügayir kaydır ama aslen her zaman değil e, sorun orada yani Allah bir şey bir şeyden ayırıyorsa illa ayrı bir manasına gelmiyor her zaman illa ayrı bir manasına her zaman gelmiyor şimdi buna Kur'an'dan örnekler verin şimdi Allah Kur'an'da buyuruyor ki Men kâne aduven lillah Kim Allah'a düşman ise Ve melaiketi Ve meleklerine düşman ise Ve Resulühü Ve Resullerine düşman ise Ve Cibril Ve Cibril'e düşman ise Ve Mikail Ve Mikail'e düşman ise Fe innallah Ve muhakkak ki Allah aduven lil kafirlerin düşmanıdır Şimdi bu ayete bakalım tek tek alalım Diyor ki kim Allah'a değil mi Allah ve meleklerini sonra bakıp araya ve koy ayrılıyor şimdi Şimdi Allah ve meleklerine dedi Allah melekler ayrı ayrı şeyler doğru mu? Ayrı ayrı şeyler evet. Resullerine Resullerine Ve Resullerine de Resullerine Peki Resul de meleklerden ayrı bir şey Değil mi? Ve Sonra Ve Cibril'e dedi sonra ve Musa şimdi burada kaç şey ayırdı Allah ve melekler ve Resuller değil mi? ve Cibril ve Mikael peki Allah ne dedi? Allah ve melekler sonra ve Cibril ve İsa peki Cibril ile Mikael meleklerden değil mi? meleklerden şimdi Allah burada Cibril ile Mikael'i meleklerden ayırdı diyor bunlara melek kim diyeceğiz? diyebilir miyiz var mı böyle bir şey yok güzel o zaman demek ki Allah bazen Kur'an'da bir şeyi bir şeyden ayırdığı zaman bu illa ayrı ayrı şey olduğunu göstermez çünkü bazen ne bir alimler bazen bir takı şeyi, ala şeyi, bir ehemmiyeti bir tesirde kaybeder bir çok önemli bazen bir şey bir şeyi aksedilir yani bir şey bir şeyden ayrı tutuyordur ehemmiyetinden dolayı çünkü Cebrail'e özel bir düşmanlıkları vardı değil mi? yapabilir mi? hatta mesela tabiri caizse hani bu şimdi onlara vurulmaz ya mesela, mesela şu anki günümüzdeki rahatsızların bile var Cebrail'e düşmanı şey bu fırkaların işte Allah Ali'ye indirecekti de vesaire e, vahiy şaşırdı Cebrail gitti Muhammed'e indirdi o da şükür Allah'a izin Allah dedi ben mahrum bir daha dönmez madem sonunu indirdim kaldım da kaldım Tamam bunlar aşırılar ama her şey, bütün şialara olarak bunu zalim izin neden insan adalet olmayan O şiaların rahatsızlığının aşırı kısmında Evet, şimdi şu dünyadaki caferlere mahsullara tam bulamaz Evet Şimdi başka örnek verelim mesela Allah Azze ve Celle Kur'an'da ne diyor? Hafizu ala salavati ve salatil usta namazlara ve orta namaza dikkat edin önem gösterin şimdi namazlara ve orta namaza peki Allah namazlarla neyi ayırdı orta namazı? peki orta namaz ne ikinci namaz şimdi 25 göz söylenmiş orta namaz hatta 6 göz söylenmiş kim demiş ki bazı anlamaz kısa bunu tartışacağız delillerin hepsini kim demiş sabah namaz kim demiş öğle namaz kim demiş ikinci namaz kim demiş akşam namaz kim demiş yatma namaz kim demiş cuma namaz tamam. ayırmışlar yani ama Allah'ın delillere baktığımız zaman Allah Resulü açık bir şekilde diyor ki salatul asıl sonra ve salatul usta diyor hadiste şimdi namazı diyor sonra orta namaz diyor ona bir vakit koyuyor Allah Resulü yani burada Allah diyor ki orta namazı ötürüdür neymiş orta namaz? ikindi diyor ki Allah namazlara dikkat edin dediği zaman bunun içinde ikindi namazı girmiyor mu? giriyor peki şimdi bu orta namaza dediğimde şimdi bu orta namaz namazlardan değil mi? namazlardan demek Allah bir şey bir şeyden ayırıyormuş illa bir şey ayrı olduğunu göstermez ehemmiyetini göster yani ikindi namazın bir de ehemmiyetine bir de anladın yani çok mesela ee, tenezzelül melaiketi ve ruh melekler ve ruh kim bildir ruh işte cümle arası ne melekler ve ruh dedi Allah Azze çok var anlatabiliyor muyum Kur'an'da o yüzden biz diyoruz ki bunlara ne diyorlar, sen diyoruz ki tamam aslında var bu aradaki B harfleri atıp ifade eder yani bu şey mugayere ifade eder ayrılık ifade eder ama her zaman değil şimdi biz o zaman ne ispat bunlara Allah bazen bir şeyi bir şeyden ayırır ama bu ayrılması illa e, ayrı olduğunu göstermez zaten ayrılmıştır orada ama buradan kurtulmak için çünkü yeni bir şey çıkıyor bundan tamam Allah bazen bir de sayılır ayrı da sayılır ama burada hangisi işte bu diyor ki o zaman burada şimdi muhtemel mi? muhtemel değil mi buradan? şimdi muhtemel burada muhtemel o zaman diyor ki biz ne yapalım bunu anlamak için başka naklere bakalım ya sadece iman. getirme başka naklere baktığımızda Ahmet'in imandan olduğu açık ve net ortada onu ileride münakaş ederiz yani ama kısaca işte Allah Kur'an'ın namazı dahi iman diye isimlendiriyor imanı bizlere veriyor bunlardan bir tanesi ne diyor yoldan izzet verecek şeyleri izale etmek kaldırmak bu da anlaşılır hem de Ahmet'in en düşüğü bunu imandan bilgi olarak gösterir tamam. şimdi alimler, e, alimler o zaman diyorlar ki atfı şeyi ala babihi bir şey var mesela kısımları var bizlere mesela ne gibi şimdi bir şeyin yüzleri vardır mesela iman yüzleri işte ne kalp değil mi başka bir başka ağza şimdi bizler şimdi buradan bir, bir, bir, bir güzelden bir tanesini ayrı düzelmiş hangisi burada? azalarla amel değil mi? diyebiliriz mesela peki aslında azalar ile amel biraz eksik olur ama diyelim ki burada bunu bu şekilde alalım alimler buna ne için vermişler bir şeyin cüzünün türlüğüne atfı yani böyle türlü bir şey var onun cüzünü de atfediyorsun ama Allah alem Şeyh Yusuf el istiyor ki bu tabir iyi değil yani diyorlar ki burada ne deriz amel ve iman zikredildiği zaman yani, yani iman kalbi amelleri kapsar kalbi amelleri kapsar kalbi inancı kapsar ee, şeyde ee, şeyde hmm, ameller de zahir amelleri cevahir amellerini kapsar Allah-u Alem e, böyle tabir sonra devam ediyoruz kaldığımız yerden buraya kadar anladık mı? Vesselam Ha bir de burada alimler şuna dikkat çektiriyor Hani böyle iman edenler ve salih amel işleyenler Sonra da ne diyor ve hakkı tatlı edenler Şimdi burada tevafı tefaale bağlamlandır Bu bir Arapça kalıp Tefaale kalıbı müşarete ifade eder yani karşılıklı hakkı tavsiye etmek yani birisinin birisini etmesi karşılıklı hakkı tavsiye etmek o yüzden meallerde böyle çevirmesi her zaman daha uygun karşılıklı hakkı tavsiye etmek sonra İmam Şafii Rahimullah İmam Şafii Rahimullah ne diyor لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم Şa İmam Şafi Rahimullah ha bir de aklıma gelmişken şunu da söyleyeyim şimdi diyor ki Allah bazen bir şeyi bir şeye atfeder ehemmiyetinden dolayı bak şimdi örnek verelim Allah Kur'an'da Fatiha suresinde hep bunun bilgi diyor ne diyor İyyâke na'budu ve İyyâke yalnız sana ibadet eder ve senden yardım dileriz şimdi Allah ibadetle yardım istemeyi ayırdı duayı yalnız sana ibadet eder ve yalnız senden yardım diler şimdi sözü gelse bize de tutacak bir kafa bize geldi deseydi bak Allah'tan gayesini ibadet etme deseydi sofiye bu tane sofiye Allah'tan gayesine ibadet eden Allah'tan gayesine yardım isteyen bir de ki Allah'tan gayesine ibadet etme dese ki ben Allah'tan gayesine ibadet etmiyorum biz ona desek ki olur mu canım sen şeyhinden yardım istemiyormuşsun gücü yetmeyeceğin noktalarda evet mesela şeyhin Ankara'da sen buradasın bundan yardım istiyorsun bunu yapıyor musun yapıyorum peki bunu ibadet etmiş olmuyor musun peki sana hayır sen ona ne dersin ibadet etmiş olsun çünkü neden dua ibadet o da sana şu ayeti deli getirse senin ona getirdiğin ayeti deli getirse sen ona reddiye vermek için hangi ayeti deli getiriyorsun yalnız sana ibadet eder ya yalnız sana yardım ediyorum o da sana reddiye vererek aynı ayeti deli getirebilir nasıl? Diyecek ki bak Allah ayırmış şimdi sana bak bizim acayip bir şey sen şimdi bir adama reddiye getiriyorsun bizim devamlı sorulara getirdiğimiz bir reddiye var diyor ki yalnız sana ibadet eder ve yalnız senden yardım ederim o zaman Allah'tan yardım yardım dileyemezsin bir de ekstra bir şey daha söylüyor dua ibadettir sen Allah'tan gayetinden yardım dilersen ona ibadet etmiş olursun o da sen diyor ki deli bir de diyor ki yalnız sana ibadet eder ve yalnız senden yardım eder o diyor ki oğlum bize mahsul bir deliği ben getiriyorum neden? çünkü dua ibadet değil neden Allah ibadetle duaya ayırmış birinden bak yalnızca sana ibadet eder ve yalnızca senden yardım dilerim demek yardım dileme ibadet değil tamam o zaman ben aslan gayesine ibadet etmiyorum bu şimdi abi tamam ha bu iki türlü yaklaşıyor ya tamam hadi duayı ibadet demiyorum desek bile senin gibi sonuçta Allah demiyor yalnızca senden yardım dileriz tamam o da sana şöyle bir ödeyeceksin yalnızca kelimesi burada nerede? şimdi bunu tabi sirkede bulamazsın karşıda sofiyi dedim ya çünkü böyle hadis müteahhitlerin ilimden habersiz müteahhitlerin sofide ilimden habersiz sofide ne bileyim e, müteahhitlere ilimden habersiz müteahhitler kimse böyle bir ama yok şimdi sofi azıyor bir sofi yok peşinde sana böyle yapmışım sana dedim ki e, tamam kardeş hadi diyelim ki yardımı ibadet saymıyorum şimdi mesela senin mantığına bakalım Sonuçta yine Fatiha'ya baktığında yalnızca senden ibaret değil bu sefer sana böyle yaklaşacak değil mi yalnızca senin için kelime olarak yalnız yok ancak belagat olarak Arap ve edebiyatı ilmi olarak orada yalnızca tamam bir şey bir şeyden önce gelmesi lazım o sonra gelmiş bu hakkı ifade eder bu tefsirde bir şey böyle yaklaşırsın ama bizim elimizde net bir rivayet var zaten dua ibadeti o ayrı bir dua her ibadet bunu da anlayın yani bunu neden örnek verdim Allah Kur'an'da diyor ki ee, yardım sana ibadet eder ve yalnız senden yardım eder şimdi yardım ibadetten ayırmış mı Allah? peki yardım bu ibadetten ayırdı diye yardım istemek yani dua etmek ibadet değil mi diyeceğiz diyemeyiz demek ki Allah öneminden dolayı bazen bir şey bir şeyinden ayırır çünkü asıl demek rivayet de var bizim elimizde değil mi? duanın ibadet bir ayet var bizim duanın ibadet olmadan kâle rabbukumu du'un yastırdıkın innellezine yastırdıkın an ibadet ve cehenneme dâhil Allah dedi ki Karabbekimin önüne esedilesin Bana dua edin duanıza ne yapın İcabı verin Benden bana ibadetten kibirlenenler Cehenneme gidecek Bak ne diyor Allah Bana dua edin duanızı kabul edin Bana ibadetten kibirlenenler cehenneme Duaya ne isimlerdi? İbadetler Bana dua edin duanızı kabul edin bana bu ibadet etmekten kibirlenenler yani bana dua etmekten kibirlenenler cehenneme girecek başka maslarda var onlar böyle e, ilerledik inşallah şimdi dedik ki İmam Şafii ne diyor لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لتفتهم eğer Allah Azze ve Celle kullarına aha, bundan başka hüccet indirmiş olmasaydı bundan başka hüccet indirmiş olmasaydı bu onlara ne yapardı yeterdi şimdi subhanallah yine e, aklıma bir şey geldi oraya değindim çok önemli bunu şeyh Hüseyin istidlal ediyor ben o ayeti bilmiyorum hemen yani sana ben bunu ilk duyduğumda Allah şahit var ya yani çok tüylerim diken diken oldu ya böyle şimdi bak Allah bu sabra dönüyorum şimdi sabır birinci amel dedik şey ilim ikinci amel ikinci davet sonra sabır şimdi bu sabır bu sabır e, e, yaşamında e, nelerden birçok rivayetler var mesela bunlardan bir tanesi Allah Kur'an'ı ne buyuruyor ve lakad kuzulet rusulun min kabir sana önceki rasuller ne oldu yalanlandı değil mi fesabaru ala nakudu bu yalanlanmalarına bunlar ne yaptılar haber. ve iyiydi ve eziyet ediyorlar hatta etahum masna ta ki bizim yardımımız onlara gelince şimdi İbn-i bir ayet getiriyor çok acayip bir şey bir insan suretinde Osman çok acayip diyor ki bak şimdi Allah Kur'an'da ne diyor misal edelim inşallah diyor ki inna nahnu nezzelna aleykel Kur'an'a diyor biz sana Kur'an'ı indirdik biz sana Kur'an'ı indirdik şimdi sen şimdi devamını okumuyorum şimdi birazdan okuyacağım sen bu devamında ne beklersin diye şey şunu, bekler, şunu beklemen lazım değil mi Kur'an şifa, Kur'an hidayet, Kur'an bir önder, önder rehber Kur'an bizim hayatımız Kur'an'a Allah ruh hükmü vermiş ya değil mi? Kur'an'a ruh hükmü vermiş neden? çünkü insanın hayatı ruhtur ya yani insan hayatı da ancak Kur'an'la hayat bulduğu için Kur'an'a ruh hükmü vermiştir ya Allah ee, şey alimler şimdi diyor ki biz sana Kur'an'ı indirdik ki madem Kur'an bu kadar özel bu kadar güzel bu kadar büyük bir şey Allah'ın sonra şöyle demesi lazım mı gibi senin gözünden geçiyor değil mi sanki haşa yani sen onu bekleyebilirsin Allah'tan biz sana bu Kur'an'ı indirdik sen işte şükret sevin bizlere buna benzer bir şeyler beklerdim değil mi şimdi şimdi ama bak Allah devamında ne diyor Allah diyor ki biz sana Kur'an'ı indirdik fasıl edilsin Rabbi işte Rabbinin bu hükmüne düşün ya yani sen burada halbuki ne beklerdin mesela işte indirdik çok sevin değil mi haklı ya yani bu kadar büyük bir şey tabi olduğunda ödevi huzura kavuşacağım cennete kavuşacağım bir kitap bu ama ne diyor Allah devamında diyor ki inna nezzelin inna nahnu nezzelin aleykel kur'ane temzila biz sana bu kur'anı indirdik tasbir hükmünde işte Rabbinin bu hükmünü sabır o yüzden biz bu Kur'an'a uyacaksak bu Kur'an'a tabi olacaksak mutlaka bir noktada eziyet bir yerlerde eziyet sıkıntı görürüz bu kaçınma şimdi diyor ki İmam Şafii ne diyor لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه سورة لتفكم şimdi alimler diyor ki burada Muhammed İbni Abdülvahhab'ın selefi sehmine ve selefin fehmine ve selefin anlayışına ve selefin selefe bağlılığına delalet eden bir lafızdır ne yapmış? bu dört tane şey söylüyor bunu Ansız suresiyle tevhid ediyor söylüyor ki İmam Şafi de böyle demiştir sonra şimdi birazdan da İmam Bukhari getirecek yani anlayış sonra bakın ne kadar önemli bir şey yani bir alimin kavliyle ve kendini desteklemek sanki burada ne demiş oluyor Muhammed bin Abdülhamid bakın kardeşler ben burada tek başıma değilim ben müzevet değil bakımdan geçmiştekilerinin fehmine tabi olur şimdi İmam Bukhari için bu Ebu Abdullah Muhammed İbni İdris İbni Abbas İbni Osman İbni Şafii El-Haşimi Kureyşi bu yazar böyle böyle 150'de 290'ı size atar Allah. şimdi e, burada bak ben şey göstereyim ben bu İmam Şafii'nin bu kavlinin nerede olduğunu bir türlü bulamadım sonra bunu Şehkat'ın usulü serasesinde karşılaştım sonra da kaynağına asıl kaynağına müracaat ettiğini görüyorum İmam Şafii'nin aynı bu lafızda aynı bu lafızda kullanıldığı bir yere denk gelmedim ama mana olarak kullanıyor bunlar da kullanıyor İbn-i Kesir tefsirinde diyor ki şu lafızda kullanıyor Beytedebberan nâfi hâzi surete reketetim Eğer insanlar bu sureye düşünürlerse de onları yapar bu şekilde kullanıyor bu onlara yeter bu şekilde kullanıyor yine İbn-i Kayyum Tibyan'da yine Dar Müftah Dar e, e, Müftah Dar Saade'de ve İstikamette ve İbet Sabir'inde İmam Şafi'den şu lafızla geçiyor diyor ki لَوْ فَكَّرَ النَّاسُ كُلُّهُمْ fi hadi sureti de tefekküm eğer insanların hepsi e, bu ayet hakkında düşünselerdi bu onlara yeterli aslında e, konu yani Muhammed İbn Abdülvahhab'ın e, ee, zikretti tam lafız olarak değil de ama mana olarak aynısı şey İmam Şafi'den İmam Şafi'den yani diyor ki bu kitap yeter ne demek bak şimdi bu verdiği genel kalıplara bak asıl suresinin bütün İslam'ı için almış yani İslam'dan bana ne zikredersen zikret, ilim, amel, davet ve sabırla alakalı değil mi? yani o yüzden hani genel kalıp olarak yeter İmam Şafii'nin kastı böyle sonra İmam Bukhari'den e, geliyor İmam Bukhari için ve Ebu Abdullah Muhammed İbni İdris İbni İbrahim İbni Mughiratul Bukhari bu da et yapalım El-Beydu'da böyle devam ediyor. şimdi bu da 194'te e, Bukhari'de doğru 194'te doğru 256'da bu üçünü sayarlarsan büyük ediyorum 256'da vefat ediyor 256'da vefat ediyor şimdi İmam Bukhar ne diyor Bukhari'ye bir bakmak varmış sonra diyor yani Bukhari'yi okurken de alimlerin işi altında diyor bak bir tek başına okursan bu itibari o kadar geç çıkarsınız ama alimler bunu anlamış Bukhari bu itibari nereden çıkıyor şimdi bir bak başlatıyor diyor ki el ilmu kabul kabul ve amel ilim sözden ve amelden önde gelir diye bir bak başlatmış Bukhari'de buna da Allah Azze ve Celle'nin şu kavramı getiriyor dedi diyor ki fe'alem bil ki ennehu la ilahe illallah ve sahili zembi ki Allah'tan başka ilah yoktur günahların için tövbe şimdi ki bu ayet ne dedi ilmin amelden ve kavilden önce olduğuna dedi şimdi nerede bu İblis bir tarafı yanında okumuş muydu? okumuş değil mi? O zaman sen bunu biliyorsun şimdi bak bu ayetin oranını isimlerini söyleyeyim şimdi Allah neyle başladı ayeti sağlam bil ki sonra neydi ennehu la ilahe illallah Allah'tan başka ilah yok ve estağfirli zemmi günahlarına tövbe buradan böyle çıkararak diyor ki İmam Bukhari ilim amelden ne söylenir burada peki amel nerede ve şey, söz nerede amel nerede ve estağfirli zemmi günahlarından tövbe günahlarından tövbe en büyük amellerdendir Allah diyor ki bil sonra ne diyor günahlarından tövbe tövbe et demek ameli bu zikrediyor Dedi bunları iddiaya günah bedarlar ve iddiaya günah bedarlar Allah'ın başarıyla başlayın Yani karşıya bak Dedi ki adam bir ki Allah'tan başka ilah yoktur ve günahlarından tövbe kanallarından söylemek en büyük kanallarından ama ondan önce ilmi getiriyor o yüzden şeyde hatta diyor ki bedel bir ilmi kader kavli vel amel ve ilme amel ve sözden önce ne yapmıştık başlamıştık ve sözde la ilahe illallah sözü zaten orası da meselenin çok açık ve noktası Şimdi buradan sonra burada bitiriyoruz dersi inşallah Buradan sonra ne diyoruz? Daha bir dakika kaç dakika oldu? Bir tane oldu Şimdi böyle tutup da şey İyelen rahmet Allah Diyor ki Allah sana merhamet etsin Ennehu yecibu ala kulli muslimin ve muslimin Her müminin ve şey, Müslüman erkeğe ve Müslüman kadına Fa'alim hâzîn hadi selâsî mesaire Bu hadi Bu yanlış olmuş Fa'alim hâzî mesaire olmuş Ve hâzî selâsî mesaire Hâzî selâsî mesaire bu üç şey bilmek Müslüman erkek ve kadınlara e, vaciptir diye bir yeni konu açıyor ancak dikkat et başında ne dedi Müslümanlara burada Müslüman erkek ve bayanlar. bunun sebebi de önümüze gidersin inşallah gelecek neden oldu sadece Müslüman dedi Bu buradan Müslüman erkek ve bayanlar oldu böyle Allah'ın kitabını takip ediyor bu içinde o yüzden ona da inşallah üzerinde ve tabi burada daha anlatacak şeyler var önemli bir şeyler var sırasını göreceğiz bir dahaki derste de ne anlatırız ee, inşallah burada duralım fıkha geçelim inşallah Allah'u alem sallallahu aleyhi ve sellem Allah'u alem